Бовж өгч юмстам. Зүгээр зүгээр. Хм. Йи. За. Shona Paul. And I really know it Josh. За, бэлгийн хоёулаа энэ микрофоноор яриа. Наадха наадха тэмүү гэдэг чи. За баярлалаа. За байцаарай. Тэмүүгээ дахиад ярьтаа. 1 2 1 2 1 2 5 6 7 8 1 2 3 8 5 8 7 8 Шэнэн их хотын радио. Бэй. Их хот. Бэй гэж одоо нууц хамрыг хэлээд юм тий. Аа. Нэг нэг хайрыгаа хэлж байгаа ш хайраа гэдэг шиг. Сайд бичээд нууц хамрыг гэсэн. Сайд бичээ. Аа сайд бич гэж мэднэстэй юм шээс. Миний найз чи хэдэн сайд бичтэй лээ? 0 гэж. Чиний зүүн гарч мэстэй гэж. Үгүй. Яа жоохон мяно гэшээс. Хэдэн удаа тий. Үгүй би зүүн гараар ганц сааж тавьж үзэж байгаагүй. Чадахгүй болох хэрэгшээ. Уу мань зүүн гараж байгаа хөгжүүлэх үү? За за би за за би амар онгроо багш сонсоо би боллаа гэж. Үер үер та. Хинэг сонс болохгүй хинэг сонсож магадгүй гэж. Зүгээр хин сонстын зүгээр бидэрт. Энд сонсоод тах та найзсар байхгүй хаа. За яваа. Хөө би хэсэг зүгээр амар плей байсан юм аа гэж. Би зүгээр яаж тийм байснаа би нэг сайн ойлгохгүй л байна. Яасан ер нь санаж нь. <laughs> Наа тийм байгаа санаж нь. Плей чи яг хэдэн охинтой плей атсан юм? Хэдэн охинтой? Шаасаа охин мөнийх олон биш зүгээр л олон охинтой зүгээр л үнсэлцдэг байсан гэж. <laughs> Ороод ороодны плей юм аа. <laughs> Ороод хилний плей гэж. Хөх хөх базалт. Ал оролдсон. Бас л нэг орцны гिचи гэж байхгүй. Side page. За за sorry аашсан. Тэгээ орцсон дотор яадаг гэсэн юм те үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн юм те. Тэгш орцны лист ааш. И э, э, орцны лист та. Чиг орцонд одоо ямар ямар мэдсэн бэ? Хамгийн за за вали. Өчиг зүгээр хэлж штэ. Гүй. Юу ч хийдээ. Бусад сонсож байгаа хүмүүст ямар ч амар тийм үр өгөөжгүй юм болчиход болчиход байгаа байхгүй түрүүнээс хойш те. Юу вэ? Жи зүгээр яг орцонд хийсэн юмнуудаас нэг жоохон детальтай яриад өгөөч л гэсэн. Найз нь. Найз нь хувьд. Юусе шааж байгаагүй. Тэр орцонд тэр юу хийхгүй орцонд л байдаг гэсэн. Тэгэд яг чи яг хөхийн долоожсэн нь орцонд. Баян хөши. Гэ тийм юм бол байгаагүй гэсэн. Тийм бол ганц хоёр хүн дээр л болчихсон. Цаг өхийн 7-охт гоё байсан уу? Хөхийг зөвөр 7-ох бас гоё те. Хөхөх нэг өөр хэрэг. 7-ох бас нэг өөр хэрэг. Яа, сайх. Хатуурчаараа бас нэг өөр хэрэг байна. Шах. Давсан шүү. Yes. Yes. Гэхдээ яг тэ тэгээд ирчүүд маань хөхөн дуртай штэ хөрх зээлүү те. Нэг хөхийг бол нэг эмгтэн хүмүүс өөрсдөө хөхөн дуртай юм л штэ. Хөх бүр тийм амар гоё зүйл юм л штэ. Хамгийн гол нь одоо ингэ те найз охинтой залуус байвал ингэж их хэвээр байхгүй. Зүгээр яг найз охинтойгоо цуг байхдаа нэг гоё хөхтэй хөхөн зурагтаар гарч ирдэг ч юм уу. Тэгэхээр нь яас гоё хөхтэй ч гэдэг юм те. Шууд тэрийг амар ил тод тэр одоо тэр хөхийг харж баясж байгаагаа илэрхийлчих юм бол аа тийм байна гэд нүүдхэндээ бас тэгэхгүй нууцаар ингэж харж мараад нуугтч муугтааш байгаа гэвэл би шин зүгээр ингээд зүгээр порно үзээ саачд шүү дээ юу гэсэн үг аа зүгээр саачдаг аа Тэгсэн зүгээр. Цог ингээ унтчих штэ тий. Цог унтчих нь хажууд нөө. Тийм зүгээр л нэг шөнийн 3-ын үед. Чигт нууцаар өстэй. Зүгээр л порноос Ууса смартфонтой болохоор тэгэл хүн чинь унтахгүй шүү дээ. 2 цаг юу ч хийцээ. Вайсын бүр амар тийм баримт кино мэнэ үзэн шээ. Утсан дээр шүү дээ. Тэгээ бүр тэгснэ. Сүлд нэг порно үзэл саагаал тэгэл унтдаг шээ. Тийм л. Тийм л дараалттай. Тайтарсан юм те тайтгаруулагч саагч. Одооний энэ одоо энэ гарах гэдэг 20 жил чи ямар сонь сонио очтой юм бэ те. Галзууруулагч, солиоруулагч гэснээр өнөөдөр нэг мятын самбран дээр харсан чинь хөгчин хонь эдрэг чинь. Зүгээр нэр нь нэрээр нь наадаа шаагаад байгаа юм шин. Энийг ер нь энэ зөхиод юм бэ? Тэр шах зөхиод юм аа. Тэр ууш сонь сони юм их юм аа. Тэ зохиотгүй байж магадгүй. Цаанаасаа тийм нэртэй байж тэ. Галзууруулагч хөөгчөн гэх шиг. Галзууруулагч хөөгчөн юу хон жил юм уу? Аха. Ийм. За нэг миний нэг бас нэг жил гарсан. Ямар жил үү? Гоё болж ирлээ. Хон юм уу? Ямар жил орцсон чинь жоохон барцтай болт юм л шүү. Жил ирэхээр. Жим тэтгт юм уу? Би итгт юм аа. Яагаад итгэх болсон? Чанд яг хэдэн удаа барцд тохиолд барцдтай байсан. Би энэ хариулмаар байна. Шалтаа ийм ийм шоу байж болд юм уу? <laughs> Нууц тог. Зүгээр secret talk show. <laughs> Secret мэдрэмж тавтаа барилна. Энд чинь тэгэл яг хүн чинь дотоод сэтгэлээ уудалж sensual talks. Хүмүүстэй ингэж те хүмүүст өөрийгөө нээх чинь тэр хүнд танил мэдрэмж байхгүй. Аашаас хот бодлоо. Yeah. Одоо үнсэлцэх гэж. Гэтэ аа нэрнгэсээ тийм байдаг гэж магадгүй те. Би одоо дараа жил чи миний жил орно. Билгийт хоёрын. Бичижил юм уу? Тийм. Бичижлийн тэр юг нь харсан уу? Хараагүй. Илири үлэгч бичэн жил. Аашаа. <laughs> Тийм байвал яах вэ? Солиор үлэгч тэр. Чи зүгээр солиор нь хамаа. Тийм байх. зүгээр л өнөөдөр гой шаар аашгүй зүгээр тийм шүү дээ. Өнөөдөр гой шаар нам нэг шах. Аашс. Тийм нам шаас те. Өнөөдөр гой шаар. Ямар нам гэдэг л санаж байгаа тэргийг зааж энүүр хийж болохгүй л ахал та гэсэн. Юу вэ? Юу л бас хийсэн бол дууссан шиг хий. <laughs> <laughs> Тэр уун л ихтэй гоё нэртэй байсан. Аа ч Яа, одоо ингээд яг амар хэцүү байна. Өнөөдөр би нөгөө нэг төрийн ордны баруун талаар яваад яг түүхийн музейн ордоор явсан чинь ингээд хүмүүсээ ингээд нүдэн дээр ингээд хөвтцэн. Тэгээ эсгийн эсгийд нүмерцэн өвсөд байж байгаа байхгүй юу? Тэгээ цаана ингээд тийм хар тог мөхтэй тийм террорист мал масктай. Тийм хүмүүс тэгэл зүр өсөж идэг шээс. Одоо ингээд бүр бараг 6 хоног өсөж байгаа мөлий. Өнөөдөр бол 16 Төх. Тэг чи би муу шүү дээ. Муу хэлэх яах вэ? Аялт тест тийм. Зүгээр л халуун юм ууж байгаа юм шиг лээ. Хүмүүс нь юм угаадах шиг лээ. Тэгээд тэн чи юу ирсэн бэлээ? Юуны машин. Амбуланс. Тийм. Төргөний машин ирсэн. Тэгэнгүүтээ хүмүүсүүд нь тийшээ орж бас юм уу даралт маралтаа үзүүлдэг юм шиг лээ. Шалгуулдаг. А бас л гайгүй юм тийм. Гэтэ яг өсгсөн зарлж яах гэдэг чи ер нь л баг амар амар хүн дэлбэрийн тэмцэл шүү дээ. Хүнд болцсон байх гэсэн үг шүү дээ. Энийг яг би яг сайн ойлгоогүй байгаа л да. Ноён улаан авраг гэтэр гээд тэмүүгээ илүү мэдээлэлтэй байна уу юу? <laughs> Байхгүй да. Нүшэг өрс. Нүшэг бас судлахгүй. Let's go to Hemingway. Тэр нөө нэг битцсэн байсан нөө нэг юун дэр нь Центера голд молдтой холбоотой юм шиг л шүү дээ. Центера голд тэнд одоо нөө юм уу ух тийм. Тэнд чинь уулыг ухах гад газар дор налтаа байгаад шүү дээ. Аа. Тэр тэр уулын ухахад доорх алтын авах биш. Тэр угаасаа уулын төлөлт юм чи тээ ноён уу. Тэгээ ер нь амар солиоттой тээ. Зүгээр л газар доор байгаа юм хүмүүс яаж өмчлөдөг байна. Тий. <clears throat> Зүгээр л дээр нь амьдарч байгаа хүмүүс дундаас нь нэг нь яг нэгнийх нь эзэмшил зүгээр тийм хайгуул хийх <laughs> лиценз зэтнэр авсан байдаг шээс. Тийм тийм сонин тийм амархан байж болохгүй шүү дээ тий. Ганцхан хүн тий тэр олон хүн хүн бах чинь бүгдээрээ баг тэрийг ашиглахгүй амьдрах хэрэгтэй байхгүй тийм бүр хадгалаад Монголын улстай ажиллах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм уул уурхаа явуулахгүй. Тэгвэл маний чи экспортлоод байгаа шүү дээ. Одоо энэ Европын орнууд ч юм бүр яг аль дээр үед бас ер нь л бүр дээр үеэс уурхаатай байсан тий хач хач. Европын ихэнх орнууд ер нь дээр үеэс илүү нэг одоо яасан штэ гişх. Амар хурдан үйлдвэрчсэн гэж юу? Тийм тэгэл хамгийн анхны уурхаа муурхаатай өөртөө газар нутгаар амар олборлдог байсан тэгж жаад Америкт дөрөв баавар шатдаг шүү дээ. Хятадд зөв боол болох цаа. <laughs> Уурхаа нэг үйл ажиллагаа бол. Яаж тэгсэн бол? Мэдгүй. Кино өндөр гардаг гэдэг шээ. Хятадуудыг зүгээр худалдаа тавьсан баг та. Тийм. Бүр яг шавхурдаа шагаад Египт мэгивт чиг. Арай. Тэгэхэд тэгж ажилуулдаг шаач. Одоо зөв мөнгөөр ааш. Стоп. Манай манай гадар нутг болохоор амар их баялагтай те. Хин ч юу н гар хүрээгүй амар онгон тагшнараа байсан юм ийм одоо ингээд хүмүүс зүгээр л хоорондоо нэг цаас лиценз гэдэг нэг цаас нэг хүн нөгөөнд өгсөн чинь нөгөөдг нь ямар тийм ижидийн эрхтэй болоо шээс те. Тийм л одоо баахгүй те. Тэгээ энэ ноён уул уулын уулаа авраа гэсэн тэмцэл бол нэг иймэрхүү байх гэж ойлгож байгаа. Гэтэ би сайн яг тодорхой юмнуудын деталлууд нь мэдэхгүй байна. Тэмүүгээ мэдэхгүй мэдгүй. Уул нь маа Тэмүүгээ чинь улс төрийн тоомч штэ энэ нэвтрүүлгийн <laughs> аашиг. <laughs> Улс төрийн тоомч Тэмүүг байгаас мэдээний өрөөнд аашиг. За Тэмүүг рүү шилжий. <laughs> Тэмүүгээ ингээ зогсож идэх шээс тэр ордны гадаа. Яг чихэндээ ингээ Баярлалаа бата студиэс студиэс мэнчилгээ төвшүүлсэн баярлалаа. Би яг төрийн ордонд одоо байна. Юу яасан гинэ дахиад асуулт дахиад тавь та. Наа чи дөнгөж сая ашиг. <laughs> Тэгж илтчихэ. Мөгөө суул суулдаа минь агш. Наа чи дөнгөсөө агш. Ясаг нэ. Наа чи нөгөө юм болсноо агш яахгүй те. Тэгж асуугүй. Тэгж асууж явал яриад болохгүй л ахлаа гэж. Нөгөө нэг <coughs> Манайч нэг жоохон нэг тийм яасан штэ мөнх баяра гэдэг хүмүүс лөө те. Нэг төрийн ордон лөө нэг буутай нэг буудаж мудаадсан те. Хаашаа нь буусан тэр? Нэг тэнгэр лөө, тэнгэр дээшээ тэнгэр лөө. Баяшаа зөвөл тэнгэр лөө юм уу? Харин тэрэст чи өмнө бас нэг уурханы <laughs> уурханы <laughs> нэг чам сонсуул яана. Уурханы сайтн дээр заяа. Ингээд чи хашаа машаа машин байжсан мэн л да. Тэрэст моциклд очсноо машинууд руу буудсан ч өмнө тэгжсэн гэж хэлсэн шүү дээ. Сонссон уу те? Тэгэхээр үнэхээр яг амар тийм экстремист гараа бас тийм. Бараг нэг ёсны террорист байгаа бас тийм. Туйлын тэмцэгч. Тийм. Тэг хуран шингэл аваадлаа. Шингэл аваадсан шүү дээ. Шагналаа. Э, Шаалда шагнал авсан э, юм уу? Нэг юм нэг нэг юм уншаад тэгээд байгаль орчны хамгаалалт чиглэлээр ч юм уу те. Лекц уншлаа. Тий одоо ямар ч нэг лекц уншсан. Тэр өөр амар шагнал мөглөө аваад юуны чиглэл. Тэрнээс та санаанд орж ирдэг үү те. Гэтэ нөө нэг бодс буу муутай байсан болохоор бас ялч баривчлах хэрэгтэй л дээ. Харин тийм. Гарнат энэ тэр байсан юм шүү дээ. Тийм. Тэгээ бүр юу вэ? Гэтэ бүр амар хуучирсан гэж. Тэгтэл. Бид тэр бичлэгийг харж харж ирсэн үү? Хүмүүс ингэ барих өө гэдэг. Нэг нэг хэсэг зүгээр яг ингэ бууга ингэ барьсан зогсоноос ойртол. Бууга барьсан зогсож байгаа шүү дээ. Яг ингэ ингэ доош чиглүүлж үдсэн чинь нэг бууга өсө зүгээр л өдөсөн ингээд загнаашаад чи на бууга зүгээр л одоо доош нь тавьчих заа юм аа гэж шээ. Буугүй өстө буутаа хүний тэгэж шээ. Хүмүүс баавар байгаа юм шүү дээ гэж. Тийм буугүй хүн буутаа хүний гэж. Яг та нөө монголчууд ч бас нэг амар буу муу тийм юм байхгүй буу шийдэм мэдэмнээс яадаг те цэрлж мэрэлдэг те гэр мэртэн гэж. Тийм болохоор бас арай өөрөлтөө. Америкч чиг тийм буу бол зүгээр л буу гаргалаад шууд буудах хэрэгтэй болчих жоохоо. Тэгээ цагдаа нар бол те зөөр сая Америкт гисэн байл шүү дээ. Нэг э, юунд цэцэрлэг төрүүлэн зүгээр нэг 12 настай хөлт ингээд буут тоглоом буутай тоглож исэн чинь цагдаа нар тэр нь яаж авах бичлэг авцсан гэж байхгүй. Цагдаа нар хурж ирэл шууд юу ч асуухгүй 2 секунд дотор машинасаа буухад 2 секунд дотор нөгөө 12 настай хөлт зүгээр буудаа. Авшаал юу шилэхгүй юу? Тийм бүр юу drive by шиг шаац. Амар шилсэн. Хүүхдүүд чинь ингээл буу муугаар тоглолтсон шүү дээ тий. Мэдгүй. Assassination л арай л тэр нь бол арай л Америкийн тэр нь бол арай л амар юм байлаа гэж. Одоо тэгтээ нэг ийм захиад байгаа юм биш шүү дээ. Урталт нь нэг юм сони мугалцдаг харсан уу? Бууных нь урталт уу? Тий. Яг урталт нь юм юм төмөрн юм бөмбөг байдаг уулбар шар. Тэгээд ихний сум нь бол яг тэгж тэр бөмбгөр явна. Тэр нь алахгүй ч гэсэн бэр амар яс масын хугалтан шаад гэсэн. <laughs> Оногцхол юм бол тэгээд баг буудалж байгаа тал ялгаа. Камерт олцсон гэсэн мэт бас. Албаагч тий. Тийм бүгд камер. Тий. Манай цагдаагийнхан чинь камертай байлгүй. Үгүй. <laughs> Мэдгүй. Нэг юм энэ цээжэндээ нэг ийм нэг ийм тарж ирж байна Гэтэ тэр нэг удаа амар худлаа шаажсан. <laughs> Амар орж ирж байхгүй цагдаа орсон камер бичиж байгаа шиг харсан чи зүгээр л нэг тоглоом шиг юм бичсэн гэсэн зэн. Тэр нэг флаш шиг мэдгүй нэг сони юм зүгээр энэ чинь зүүц мэдгүй шээ. Арай хөлт. Тэгээд хот хот шээ. Хүүхдүүдийн тоглодог тоглоом шиг юм уу? Мэдгүй яг энэ чинь нэг юм зүүдэг юм байсан. Гэтэ камер байж магадгүй юм шиг харагдаж. <laughs> Зүгээр би тав тэр үед итгэсэн тэгснэ дараа нь бодоодсэн чи яг юм байсан. Лав шаацсан. Гэтэ <coughs> яг тийм шууд камертай орж ирд юм шиг шүү. Өнөөдөр бас төрийн ордны хажууд ингээд цагдаа нар нэг юун дээр маргалтаа шах нэг машин ингээд цагдаа нар ингээд урдталт нь ингээд гарцсан ингээд тойроо зогссон зэ явуулахгүй гэж. Тэсэн чи хүмүүс ингээд яаж би хажуугаар нь явжсэн чи нэг нэг хүн цагдаа тэгж хэлсэн шах. Наа та шуу шанаадсан манаадсан. Тэгцээ яжсан чи ингээд бүгд ингэ бэлтэг хийж байгаа байхгүй наа тэр хүмүүсүүд нь гэсэн чинь цагдаа нарын бас яг бэлтэг хийж байгаа шээ нэг тэр чи яалч баримталтай яг тэр янз бүрийн одоо хэрэг бол цагдаа нар бас шууд бэлтэг болсон юм тий тэрэн дээр угаасаа Гэхдээ бүгд утасны төрийн аль төрийн албыг баг бүгдийн шууд камертай болгох хэрэгтэй те. Өөртөө яаж шүүж чадахгүй. Өөрөө юу ч хийж болно шүү те. Нүүн бас өөр юм хэлнэ ш тэгээд. Яг нь өөрөө тэгээд буруу буруу шийдвэр гаргаа хүмүүс алдсан бол дараа нь ядаж тэрийг одоо нотлох баримттай тий. Тий. Бичлэг бол баг завар хамгийн шилдэг нотлох баримттай тий. Аа. Америк нэг цагдаа нар ч одоо яг тийм юутай болох гэж томлж болцсон ч илүү. Бараг болцсон хов. Юу лээ ямар ямар нэртэй лээ. Дөрөв камагаар бичлэг чинь. GoPro юу? Тийм GoPro-нууд одоо зүүд болох гэдэг юм шүү. Түл бүр амар шавхтай бүх юм харагдаж тэгвэл. Хажуу талаас нь яг үнэхэр хүн бууцсан үгүй гэдэг гэж мэдчих юм. Ааш. Хэдэн цаг өч тийм бол 3 дөнгөнд 4 цаг өчхөн. Тэр явц захтай. Мэдээгүй гэсэн. Зээц. Юугаа номерыг дүртэл. Миний дүр амир боо үдэ шагаад идэгч шээ. Танил мэдрэмжээр ашиг. Ямар нэгтэй боо гэж болоо. Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж байгаа юм уу? Майор гэдэг боо. Майор. Майор. Майор. Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжсэн байна. Энэ кофе жоохон явцгуулж байна те. Кофе юу? Jacobs. Кофе уу? I'm in love with the coke. Халуун кофегаа оож тусах чад яваа. За. амлааватаккооко Тэр нэг жоо усаач. Тэр нэг цагаан бэкэн сора. Нэг кокон дотор нэг усан дорох гэж шаачсан шүү дээ. Тэгээ дээр асгаж масгаж шахаад идчихсэн чинь нэг харастай гараад дээ ш тэр нь үзнэ. Нэг тийм вайн. Ямар секунд дэмжлэг хийсэн. Окоо, үзэгөө. Амир. I'm in love with the coco гэж нэг тийм кокотэй ван дотор орцсон. Тэр юм эдээс талбар гарц эдээс суучдаг. Тэгсэн чинь сүүн дотор сууж байгаа юм. Тийм шоколадтай сүүн дотор. Аа. Тэгсэн чинь нэг дэн дотороос нэг хар устаа гараад иртэ. Хар нүур. Тэрний царийг хасан ч болоос та нар. Бэкисор. Бэкисор. Excuse, excuse. Яг ч бангер шаажлаа гэж. Хүмүүсийг хүмүүсийг бол бүжиглүүл чадааш хагаад. Хардкор хипхоп рок гэж ахаж байна. Хардкор хипхоп. Хүн бол солир хардкор гэдэг монголоор яг юу гэж хэлэх вэ? Хүнд. Хүнд рок. Хүнд рок хамтлаг металлика. I see Sadika. Өнө тасч түнэ. Хаашаа юусан? Юу юу? Юу? Алласаа баргацаа миний алхыг тооцоо. Тэр амар дуу те. Алла шопс дам юу лээ за бэлгээд бол да. Зайч миний инэтер хит гişсэн. За байлээ. Go go go. Арай л амар дуу юм байна уу? Зүгээр яг улаан хэрүүлчихэд нөө. Аа гоё да. Ой тэр дууг өнөөдөр тавь. Шарап. Зүүцгөр явж байхад замын голоор хөнцөлдөж хэрүүл орол хэдүү үзтэ чи чин чин чин чин чин чин чин ташарап аа та хүн бэнда жахан жахан дугаалдаг цааш төрлөө амжуулаа тайхан явж байх чи явж байх чи Тийм өө гэж орж ирдэг те. Өө гэмор хэлгүй. Найс найс гэж чи тасарсаа өгөр мөн хүүхэн минь оролдоос чи. Бүр дээр чи юм уу? Шарап. Оролдоос чи юм уу? Шарап. Тийм амир. Гэтэ гоё дуутай тэр. Гоё гоё тавтагчсэн. Оо гим хор хийгүү дөө зүгээр явлах замын голор хөндөсөж хэрүүл уруудгийг өвдөж чи. Гэрээстэй чи. Shut up. Анх тэр цэц тэр нэг зургатар нөө нэг нэг дээвэр дээр нэг тийм тоглолт хийсэн мэт штэ сайн сайн. А тийм тийм. Тэрийг үзчихэг тэрэн дээр сонсчихсан. Эй залуусаа өнөөдөр Nissan-ы самтлаг хамтлаг <laughs> юу гэнэрэ тавь. Тэгэл бэлгээ чинь зургийг авъя та сая. Ялаа малаа гэдэг дуунд гоё үст. Ялаа. Цонхон дээр ялаасуула. Мөдл юу лээ? Амш өө би буруу тул хольд болоод байгаа юм. Тэр чинь майдан э, самтлаг шүү дээ. Майдас л. Ялаасуула. А тийш дээ, тийм тийм. Тэгээ буруу хийц. Нааш жага нааша засчих. 나샤 우리 도맨 яг яг базуугдах гэж байгаа юм шиг зүүн харалтаа наашаа чиглүүлж хөнгөлүүлээ гараараа ингэсэн байдаг үстэй надад ч одоо вишвал эффектээр наад чинь базаг болгочих шүү дээ а тий ингэж базаг бол тий яг хой хоёлыг зүр кино хийх юм байна хэнийг хэнийг яг дүрдэн яа чинь тоглолцсон а бэлгийг бүр амар авлаа шүү дээ Яа. Одоо энийг фотошоп үзрэг базаг болгоч яаж тий. Базаг болгоч байна тий. Би чи царай гар да. Жүжиг чи шиг яа. Гэ. За за сонсогч нарт ямар ч хүртээлгүй юм хийчлээ. Уучлаарай. Уучлаарай. Хэдүүлээ энэ танил мэдрэмж нэвтрүүлгийнхаа үнцэн ирэх ашгийг э, хүртээлгүй биш ээ. Энэ зураг угаасаа том нэйл нь байх болно. Ааш. Тэгэх юм уу? За за за за за за. Сонхон дээр ялаасуула. Тэрний клип гоё те. Сохтуу ялаа. Би на на на на үлэн нүнэн замнана үлэн би чамаага хүлэн на на на на на хүлэн бусдын хайрыг хүндэлэх гэж амар амар орж ирдэг шээсэн үгүй юу гэдэг лөө монголчууд юу биш юу юу гэдэг лээ хөндлөнгөөс орж ирсэн аль тэмүүгэд тэмүүгэд тэрэ жирээр хуулгасан энэ хүний орон гэрээр юу гэдэг жирээ хүний үрэн орон хинтэм дээр дэл сурам дэл суул юм тэр үнэхээр их хайдаг тэр их хайдаг тэр цагдаагаас имэж байдаг түнд боломж аруул айлын харгыг өндөр бичгнээс тэ ажиллаа дуусаад тэр яг нэг өдөр Тэ хайрыг хөндөлээ. Тэ хайрыг хөндөлээ. Yeah. Өөрч юу гэдэг вэ? Тэгэл үндэл байртай. Клип нь амар зүртэй шалтгаан. Клип нь яадаг вэ? Зургуул байхтаа л онцон утгал байсан. Дорлож явсан харлаж үзсэн секунд байсан. Гэвтэл яв найз хот таягдаад бусдыг хайж байгаа. Гэтэ үг нь яг ингээд би үгийн их амар анхаардаг ус واخхой. Тэгээд нэг жилийн өмнө л үдэ яг нэг яг арай жоохон том уншч үтсэн. Дахиад нэг сонсч үтсэн чинь зөвөр амар үг нь амар гоё юм л тээ. Тэр стори ярьж яг амар тийм Үгийн үгийн амир сайн бичсэн байгаа байхгүй. Тэгээ өөртөө утга мутгатай тэгснэ сүүлийн лайн майн нэ тий. Амир утгатай мөртлөө амир гоо раймлдаг юм. Тий. Бүр яг энэ яг үгийн заяа бичдэг гэсэн баг тий. Рэпер заяа. Бүгд тэгтээ тэр нэг амир бүдөө болоод тань жоохон нэг сүртэй өвлгүй байстай гэж. Ихс нөгөө өвлгүй шээ. Мөгийн үү? Мэд хин чинь гэхгүй. Мөгийн. 2006 онд нэг зуны тухай дуу мө хийсэн байсан те. Ямар дуу вэ? Зун цаг бол юу ч аа юм сайхан юу лээ. Гэтэ өөрөөс айгүй гоё л тус агчтай дэглээ. Тэр үед бол амар гоё зундаа гоё гоё тус те. Тэр зуны дуул гоёс. 2006 он гэсэн чинь бүр 9 жилийн өмнөөс юм ба шүү. Яа 2006 онд ч бас гоё ээж те. Гэсэн чинь заяа болохоор Улаанбаатарын үдэшгэ те. А тий. Тэгээд нөгөө нэг жагаа нь болохоор нөгөө нэг ямар туйлаа нэг бас дүн дүн дүн дүн дүн дүн дүн дүн дүн дүн дүн жагаан л ер нь яваагүй мэн дөө. Нөгөө нь яг ядаж ганцхан жагаан бас гой дуу ицсэн байсан юм тэр гараа байсан. Тэр нөө юу юу дуу гоё те. MC beats-ийн нөгөө нэг юулаа борц гэдэг дуу юу лээ. Борцоо. Тий. Хөгийн Бузартай хорчгор борц. Бузартай хорчгор борц гэж шахаад. Йоо, тийм дуу байдаг. Сонсох. Тэр тэрийг ер нь тавина. Хорчгор борц. Бузартай хорчгор борц. нөө нэг юунд iStop-ийн копид дис хийцэн баггүй юу. Тэгээд нөө iStop-ийн копиг борц борц гэж. Тийм дүү. Мөрцөн. Марцсан юм аа. Песта песта байсан. Песта бол песта шээс. Амар тийм философикл. Песта бол песта гэснэ. G. 2000 жилийн дараа бүр философ болсон те. Педста философи <laughs> тэргүүн G. G. Нэр өндөр мэл шүү бас. <laughs> Хажуугаар зөрсөн ч битэр би нэг тэгэл сайн харалцсан да. Өөч нотог нэгтэй явчихна. За тэгсэн үү? Тийм үгүй. <laughs> Тийм үгүй. Тийм үгүй гэдэг хариулт авахгүй. Тийм үгүй. Тийм үгүй гэж. Яг миний нэр угаас тийм. Тийм шүү. Тийм үгүй. Рина агш чиний нэрийг юу гэж хэлээд байдаг лээ. <laughs> Тэр Gmail ста чи Тимужи гэдэг байсан. Тимужи. Тимужи. Тимужи ком ком ком гэж. Ромо чигтэй. Ягтай. Имхтэй л ком шээ. Гой гой зураг авдаг юм үстэй. Аа. Амар гой зураг байдаг штэ. Зөвхөн өөр нэг фото сешн шиг. Аа тэр чи өөр. Нөө нэг юу Рони э, гэдэг багш байдаг штэ. Бас нэг Филиппин. Тэр Ронигийн профайлыг үзсэн үү? Үгүй. Амар шатчихсан. <laughs> Өөрөө өөрийгөө ингээд гэртээ ингээд авцсан заяа баахан self time юм хийж байгаа. Тэг ингээд өөрөө ингээд яг зүг зүгээр ингээд ингээд зургийн поц авч өрөөндөө ингээд өөрөө ингээд диван дээр ингээд суугаад ингээд өөр юм лөө анхаарч анхаарч байгаа юм шиг авцсан гэсэн өөрийгөө ингээд унтж байгаа юм шиг авч авцсан. <laughs> тий ном ум зам уншаа тий. За өөрөө л аваад байгаа юм тий. Тий. Гэтэ тэр нь амар алей харагдчихсан юм өөрөө Роник юм би н тийм тийм л. Эсвэл профайлын линкд чич гэх аахгүй. Түл яриа муух бах тий. Гэтэл яг линкд ч болохгүй ч. Болохгүй шүү дээ яах юм тэгэл. Хүний ашиг. Тэгээ нэрийг хэлсэн юм чинь тэгээд аашгүй тий. Нэрийг хилцэмжтэй. Бовж өгч бистам. Яг тэгэж хэлүүлэх аа гэж зодтолгын хоо. <laughs> Suck your dick. I suck your dick man. Би чамаг олно. Тэгээ би чамаг өгнө. За за. Бовж хүнсэж шүү. Оо яг хүнийг яг ингээд амар зодонгуутай яг тий босч чадахгүй болсон зодонгуутай яг боовын шууд яг нүдэн дээр нь идэж ачаал явах бол ажиллаа бүр яг тастаад шаалт. Шаалт. Хин тийм хийдэг юм байна. Тэгвэл яг бүр хамгийн амар өхөл шан те. Яг хамгийн муухай дайсныгаа яг тэгж алах хэрэгтэй бах те. Яг боовыг зажилж ингэж байсгалан дээдтэй төв. Яа түүл жангалтай дээдтэй шээ. Нөө нэг гой амттай шүү. Үхрийн булчин булчин байдэн шүү те ямар хатуу <laughs> тийм их шавах тийм <laughs> гоё амттай шавах нэг шавах хүний мах ямар амттай юм бэ амар ус читэг юм <laughs> амар донтуулдаг гэсэн үний юм болоо мэддэг гал хөтөлөө тий тий өргөтлөр яшиг идсэн нэг франц өхнийг идсэн гэ тий гэртээ дагуулж ирээд юу гэдлээ тий зүгээр л хамт хичээл мшил вино юм уу гэж дагуулж ирээл цохиж унаагаал тэгэл хэрчээд тэнгуүтээ салгаа салгаад ингээд хөлдөж ингээд зүсэх гэсэн чинь ерөөсөө миний хутрууд ерөөсөө сонь бас тэг би гарч дэлгүүр хөрч нэг ямар юм зөрөөс хутга лээ тийм хутга мутга авсан гэж загас зүсэх зөрөөсөн амар тийм хурц утгаа тийм авангуудаа өвзгнөөс нь эхэлж ийдсэн мэдсэн ч шүү дээ яриаш бас тэгэхээр би ном тэр ч ч бүр ном бичсэн бэл өг бүр өөр гэж ярьж илүү Өө бид нэр тэрснэр Vice. Vice тэр э, эдэргээч. Даа. Vice ер нь зөвөнтэй. Яг нэг тийм фильтргүй шаадаг те. Тийм. Зүгээр нэг хай юмнууд нь бүр арай л хитргий шаадаг шүү дээ. <laughs> Йоо тэр нэг те сир сирийн хитэн шарцсан хөвгдөд хараад ёо писта тэр бүр өмнө л алар шааж те. Зүгээр ингээ гиз мэдсэн гарч бас жоо амьд хөвгдөд ингээ камер л гарч шахав шүү дээ. <laughs> Зээл зээл гэж. Тийм болж байгаа шүү дээ. Тийм. That was fun. Тэр ихтэй яг тийм навшийн каннибалууд байдаг ч утгаар нэрээ навшийн юм а тийм. Зүгээр тэр тэр охиных нь аав ээж нэм навшийн санагдчих. Ямар санагдчих. Охин зүгээр нэг өөрөөсөө хөрх охин мэс тээ. Нүг өсөөний зургийг харуулсан чинь. Франц хөрх охин байдаг гэсэн. <laughs> Өөрөө болохоор нэг үнэн аим шин царайтай шүү дээ. Яг нэг цаа. Мангасыг царайтай шүү. Жинхэнэ алуурч. Тэр хараад бүр бүр яг өөр яг доктор сонирн болж ш. Энийг өөр өнцгөөс харсан юм бол хүн иддэг гэж ойлгоо шууд. Тийм бас шууд яаж ах царай мэрэ нэг бүх юм нь яг улам нэмэрлээ шаагүй. Яг хүний мах хийсэн нэг эффект орцсон ч юм шиг. Тийм. Заан болцсон. Тэснэ бас хүн алдсан. Тэснэ жоох юм гаж. Тэгээ Япон. <laughs> Йоо сая нэг юм унтарцсан тий. Тий. Ямар чимээг бол ш. Хараал хийцэн. Нөө нэг доотлын ресторан. Ресторан ягаар шүүч бууж өрн өсгөлэн зарлыг гэж. Ийм гоё чимэг байдаг гэсэн юм. Өө өчтөр э, нөхтрөө очисон чинь өстой гоё чимэг. Чи очсон юм уу? Очсон шүү дээ. Тэгээд ярьсан уу? Юу? Комеди хийсэн үү? Аа, комеди зүгээр нөхдөд агаарт гэрсэн. Аа зүгээр лөө. Ямар гоё. Гэхдээ нөгөө нэг наадалт яг корпорат хотелийн нааханд нэг тоглоомын талбай байт тэнд. Гоё хэлээ ингээд хотын юунаас ингээ гарчиж байгаа юм шиг утааны яг тэр зооноос гараал яг жоохон мод зод юм ой хажуу төрөд төрөнгөч чууд ингээд ойн агаар өнөртэй шахад амар гоё агаар нь өстой гоё цингэг би бүр тийч амар дасгал хийж өгч шахав кардио хийж дасгаж дасгах цосныхаа агаар ингээл солин шахав тий тэгэл бохор агаар цэрх агаар болчих тэгэл батал утаа руугаа орсон та <laughs> утаагаа санцсан байж штэ. Тэр гэж. Тэгээ тийм э, тэнд бол амар гоё чимэг үйлээ. Ер нь лагер магер дээр нэг гоё чимэг үүд штэ. Яг нэг дүм бүгцэн нэг амар. Тэр ингээл ингээл гадаамада тий гадаамада гарч маргууд зүгэл хаасаагүй царцаа марцад дуурж мураалаа. Тэгэхдээ өвөл яг амар гоё чимэг байсан. Аа өвөл чинь нэр тийш гэх юм. Өвөл ямар царцаа байхгүй шүү дээ. <laughs> Өвлийн царцаа. Хаасаагүй юм цастай болохоор яг Цас бас амар гоё нөгөө нэг юу болгочдаг те. Тийм акустиктэй болгодог те. Яа дуу ингээ ойхгүй, цорайтхгүй ерөөсөө. Хотод бол ингээл байнга цорайтаа шаач те. Сагин машины сигнал мигнал. Янз бүрийн юм яг ингээл гэр юу шиг ингээл хугараал хугараал яг ойгоол ойгоол ингээл жоохон ч гэсэн нэг агарын бохирдол гэдэг шиг тий. Саунд pollution. Тийм саунд pollution. Дуун бохирд дууны бохирдол шат. Тэр нэг автобусын нэг амар амар сигналуудыг санаж байдаг шаг. Бүр нэг амар сигналт байдаг гэсэн чинь тийм. Бүр юм ачааны машины сигнал. Тийм бүр амар чанга хөл тормосгоод. Юу? Хөлөөр ингэж дардаг тормосох гот тэр чинь. А бүр тийм чанга уу? Тийм. Тэр ч одоо зүрх мод хөвшүүн гинт сонсоод баг үхэх юм гэлээ тийм амар шүү дээ. Тийм, маны сонсо бүр ёо бүр хачин болж байгаа ч тийм. Бондгон шат ш тийм. Тийм, пүү биста. Бүтэрээ би зочиж шаарч байгаа ш. Бүтэрээ зочижлоо ш. Автобусны онгоснаас бас. Тийм бас тийм. Зочиж шаачдаг ш. Яг хажууд яг хажуугаар явж байхдаа амар чахдаг бүр. Йоо, сая бол Америкт зүгээр линк бахтай тийм сонсч масуул. Билээ сая буунаас болтож байгаа юм шиг доошгоо сая суулаа. <laughs> Тийм үзүүлэлээ сонсогчдоо. Амбис сэтгэлээ. Одоо тэрний бичлэг нь одоо доор линкдэх болно. Шууд шууд. Нас асгарлаа анда. Асгцсан байна уу? Бовоса аргаза. Кофе асга. Йоо, юу, би сайн гоё мэрчс юу ирчлээ автобусны талаар ярьчихсан. Автобусны солиот юм шиг явт юм аа. Нэгдэр гинэнд одоо ингээд автобусны сур юм яваалцсан шүү дээ. Тэгээд нөө ирэх гээд хойш ирэх гээд автобусны э, дундуур нь орж ирэхэд орохлоор оруулдгүй шээс бүр. Амар ойх юм шиг. Мөрөх гээд байгаа шүү дээ. Тийм. Дэм үзэг юм шиг бүр амар хутаа нэх ирэхгэнгүүт яг амар хурдаа нэмж урд дур гарч мараа л. Гол зүүн мэдрэл хүн шиг л ярьдаг. Автобус юм байж ич. Кондуктор. Чи юур яж гин? Виза карт хэвж гин. Миний виза картыг хүчин дууссан. Тэрийг сунгахын тулд хэдэн төгрөг дээ? 2500 5000 ч л. Амар амар бүтэн жилийн. Сар нь бүтэн жил. А бүтэн жил биш биш биш юм байна уу? 3 4 сар. Аа. Нэг семестр. Амар хямдхан байгаа сте. Америк төр байнга хата. Тий, Америк гэсэн чинь Бастик сарын 100 доллар ч гэх тийм шатсан. Гэсэн чинь миний зүгээр 3 сарынхыг 50000-аар авчидаг шээ. Нэг амар хэлсэн юм да. Оо. Оо ашиг. Ой тэр удаан. Кофегийн нэг нэг агаар юмнес унахтаа нэг хаширдаж тэрийг хийж чадах кофегийн мэдэх юмнес сонх.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 Их ямар инээдтэй. Тийм яриатай тийм нэг. Амхаараа ингэж аим шүглддэг үстэй гэж. Шуун бүр үнэ утахгүй шаадаг те. Бүр бинээс нь том шидсэн. Яг миний баруун гар шиг гэж. Зүр шуун. Оо show 啊？show Biz энийг тэр pause гэж хоо. Show baby. Чи яагаад энийг pause гэж байна? Show baby man. Хм. Зачем ты а. хочешь паузы это видео? Зачем? Зачем ты это говоришь мне, да? Все-таки, а? Тэр паузлый. Ширээн дээр хүндэн зөөшмөстэй шампань Ширээний хоморд хундахтай нам байна Дээд зэрэглэл гих миний музам байна Дээгүр гарамтлоочсон снайпбайг миний магнат Yeah Чааж байгаа юм даргаалга Чадахгүй зүйлдээ ашиглан хари хаалга Yeah Чааж байгаа юм даргаалга Эмэгтэй гүнийг жарах зовлон юм надад заалга Дээд зэрэглэг өгзөгтэй дээд тийсэл гүйцэн Дээд зэрэглэг өгзөв миний дээр гараад дээгүйдэн Маглахгүй зууза бүзэ мадо бүзэ бөксэ Яга чамад өгсэ Буурхан чамад өгсэ гэж чамайг харуулдаг байх ээж чинь ээж гэр хоохон болох би даалан дээр чинь өгдөг сайхан бол надад тамаагүй мэм чинь гэж яасан Чогол байлгүй яг үзэж чинь түүний нууцхан хүслийг би ярихгүй гадарнаа бидний нууцхан шүнийг би ярихгүй хадгалнаа Дэ зэрэглэх дэ зэрэглэх тэр өгдөг бүх зүйлээ зэрэглэх За бид нэр сая дөнгөж сая <clears throat> Jackie Brown гэдэг кино үзлээ. Quentin Tarantino гэдэг э, найруулагч зохиолч аашгүй. Бас бүх киногоо өөрөө зохиогоод зохиолын бичээд найруулдаг. Тэгээд саундтрек нь бас өөрөө сонгодог гэсэн баха. Тэр олон ажлыг ганцхан олон ажилчтэй зүгээр Гэтэ яг бод өөрийнх нь яг киногоос тий. Зөвхөн өөрийнх нь цэвэр өөрийнх нь яг бүр өөрийнх нь стил лөө. Тэр яг бүх юм яг өөрийнх нь байна шүү. Тийм болохоор амар э, өөрмөцөд бах те. Инглиараас бас тэр бас гоё кино шүү те. Django ч гэсэн гэж. Ер нь яг нэг өөрийнхөө дуртай жүжигчдэр яг тоглолоод идэв шиг лээ те. Тарантино, Тарантино гэнэ Траволта. Траволта ч Опста аюулаа. Зөвхөн Pulp Fiction дээр тоглолтог лөө. Тэгээ Pulp Fiction дээр. Тэнгүүтээ тэр чинь нэр хинтээ сууц те. Өөмө дуурмтэй. Тийш суудсан гэсэн шүү дээ. Одоо юу? Саяхан уу? Хэдэн жил араас нь гүү явсан та гэх шиг. Гүүсэр оос. Kill Bill нэгээс хойш л Pulp Fiction-с хойш. А тий Pulp Fiction-с хойш. Тэр чимээр 94 оноос хойш. Тийм шүү дээ. 21 жилийн өмнө. Тий. Я суусан гэсэн. Одоо сайхан шат. Болж дээ болж гэх шиг. Тэр хоёр шиж мэдгүй гэх шиг. Чамд өөмө төр нь гоё юу? Гоё шүү дээ. Кил бил дээр гоё шат гэсэн. Кил бил чинь бас Тарантино зохиосон тий. 1 2 хоёулыг ингэ. Тийм ээ тийм. Чи яг ер нь шаахыг хүсэж гин үү ер нь өөмө төр мөний. Яг одоо юу? Тэгж ер нь санагдаж гин үү <laughs> чамд гэж. Тэгэхгүй яг Кил Биллийнхэн яг тэр үеэрээ яг байж хам бол шаах. Одоо ямар байгаа мэдэхгүй. Одоо гоё ивэр байвал тэгэл Pulp Fiction дээр би нэг амар тийм сексигээр нэг хүсдэггүй. Зүгээр л амар гоё юм хэвчтэй шүү дээ. Сайн дэр Jack Brown дээр гардаг цагаан охин лаа үнэхээр дэжгүй байлаа гэж. Тэр бүх бим юм ямар гоё юм. Царай мутаа тий. Жогон царай мутаа л хус тэгэл. Jack Brown гэдэг киног үзээрэй. <laughs> Амар киноны киноны тухай нэвтрүүлэг болоо шүү дээ. Сурталтчи. We are sponsored by Jackie Brown ашиг. Та нар үзвэл бидний мөнгө орж ирнэ. Тааш тийм байхгүй л дээ. Бэлгээ сүлд ямар кино үзсэн? Би сүлдөө сүлд за байж байгаарай. Жохон бодоотх гэж. Мартамхаа бол ш. Сандгүй. За цагш. За сайхан байлаа. Өстө гоё гоё конверсашн байла. За. Тэг. За сайхан за баяр. За сайхан амарсан амар байна уу гэж. Стэв ста Америкт яагаад гонтой киног бүр яг амар хийд юм бэ гэж. Бусад орнууд болохоор бас Европод бас тааж байдаг шүү дээ. Тийм тийм. Европ Америк хоёр л ер нь яг давмгаалт юм шүү. Дэлхийг Европ Англи Европ Англи Франц бүгдээр л. Гэтэ яг Америкт яг өөрсдөө бүр яг уус яг хамгийн дээр нь болгоцсон те яг Америкт гарсан кино яг дэлхийд дахин дээр гардаг шээс. Одоо чи Германд гарсан кино бол бас яг дэлхийд дахинаар гарахгүй шүү дээ. Тийм. Хичнээн бас сайн ч гэсэн. Twilight-ийг хар л да. Монгол төрөл тий Монгол төрөл писта нар аватар тий дуртай. Тэгээ тэд нар ч угаасаа бүр яг Twilight Twilight яг угаасаа дэлхийг эзэлсэн л дээ гэж яах. Бүхэл охтуудыг эзлэе шүү дээ. Тэгэхээр Америк амар байгаа шүү дээ. Бос шүү солонгос байна. K-pop бас амар л гэсэн шүү дээ. Солонгосууд бол бас Азиатыг атгах гаш аа тий. Гэтэ Америкт яг тийм зөвхөн солонгос юм уу амар туртай хүмүүс байдаг юм шиг л тий. Аз залуучууд туртай байдаг гэж. Би нэг тийм <laughs> чат рулет чиг тийм нэг зүгээр Аз жижигэн бовдуртай гэж. Гэхдээ зүгээр нэг Аз залуусан яг тэр юунд туртай машин тэр гадах царайнд нь чат рулет яасан. Нэг тийм юу яасан ч юм нэг хар охин би бүр амар Азууд дуртай мөртэй гэснэ угаасаа өөр амар аниме үзэж үзтээм шиг л. Тэгэл тэгэл амар дуртай болчихдг шиг л. Аниме ч шиг. Солонгос өмнө солонгосууд яг яг баг 97 оноос хойш кино кинонд амар анхаарч эхэлсэн мэл шүү дээ. Бүр яг улсын бодлого маягийн, соёлын бодлого маягийн. Тийм дэмжиж бүр ингэж Тэрнээс өмнө яг хийдгэлээс махалтай. Гэтэ одооных шиг биш өмнө яг одоо солонгосын одоо сериалууд ингээл байгаа шүү дээ. Тэд нэрийг нь бүр улсаас нь ингээд яагаад дэмжиж, тэтгээд бүр ингээд янз бүрийн амар олон хэлд хэл хэлд орчуулад те орчуулаад тийм юм утаа сабтайтл хэдэртэй ч юм. Яг тэрийг нэг улсаас нь яагаад тэгээд ингээд нэг өөртөө ер нь их сурталчсан юм билээ гэж. Тэгэл яг хэдэн мянган хэдэн эвлээ бараг хэдэн зуун мянган Hyundai зарсантай тэнцэх мөнгийг Jurassic Park-ийн кино олсон байна мэн. Тэгээд Америк кино. Тийм. Тэгээд хэдүүлээ яг юм кино хийж эхэлцгээе. Тэгээд 90 оны бараг л одоо нэг одоог аваар 20 жил болох гэж байгаа юм шүү те. Гэтэ солонгос киноч тийж нэг явдгүй шүү дээ. Уу сериалуудын яг хүмүүс амар үзээд байдаг хгүй юу? Манайд нэг үздэг ч гэсэн. Дэлхийд аваар үздэг гэж юу? Монгол бүр битүү үзэж байгаа шүү дээ. Монголд бол бүр яг Тэгээ Аз Азууд бол Малайз одоо тий юм уу Сингапур халтар орнууд. Халтар орнууд тий. Японууд ч гэсэн бүр солонгос сериалд амар туртаа шв. Өвлийн хайрын дуугийн нөгөө нэг хин блэ чануу Японд ирсэн чинь бүр хүүхэнд өгөх гээш. Япон Япон бүр авгаанер өгөх гээш. Гэтэ Японч тэгэл буслаа нэмээ дээрээ алтартал болчихлаа шв. Тийм л дээ. Гэтэ зөв яг солонгосын киноны хувьд бол Бусад алтар Японч бас алтар орн биш үү? Японч амар орн шүү дээ. Тийм, тийм мөртлөө солонгосын юг үзчихлээ бас. Гэтэ Гэтэ Японы аниме ч тэгэл бас дэлхийд даяар бүр амар хүмүүс бас үздэг байх шүү дээ. Нар Нарутог л харал та. Тийм. Юу эс. Тэгшээ. Бараг одоо хамгийн том аниме шүү дээ. Бараг дуусчихсан шүү дээ манга нь. Би ч уншцгүй л байсан. Би тоодод байсан л та. Би зүгээр fight scene-ийг л харах туфтаа байсан гэж. Тийм гоё зодонтой байсан. Уу яг хэвч жоохон сонирхолтой санагдал. Нарутаг бүр хам хөшөн хүмүүс үтэн шааддаг байлтай. Хөшөн ч гэдэг нэг 30 40 хүмүүс үү. За за 40 шааш юм бэ. Манитес тэр нэг одоо 30 хүрчихэж байгаа. Аашх. Э <laughs> <laughs> Надаас нэг хоёроор ах нэг 32 та. Аашх. Тэгсэн. 32 таас тааш та би. Нэг 29 30 та. Мен нэг сайхан хөшөн пистанер шат те. Аа ихтэй удахгүй тийм болж штэ гэж. Нэг мэдгэдэл юм бодно шүү. Нэг мэдгэдэл 2020 он ингээ болно гэдэг одоо 5хан жилэн дээр. Тий. 2010 он гэдэг чинь бүр саяхан байгаа сте тий. Ингээ дэлхийн авраг болж болоо ш. Мэн саяхан л ирж исэн шүү дээ. Саяхан л Galaxy-г сурулж орж исэн. Одоо хар гэж. Одоо хар гэж. Аргаа за. Баваса аргаа за гэж. Монголчуудын одоо хийж байгаа кинонууд нь Мөө. Гэхдээ өгтэйгээ зарим кинонууд яг бүр гадаадын шагналт нар аваад идэх тий. Очоод яг фестивальд оролцоо бүр. Морьтой морьтой кино ч юу лээ. Шарах дагуу. Тий, тэр бас гайвуу шаасл юм шиг л. Тийм л. Шарах дагаа юм би яг төгсгөлийн лалт утсан гэж. Сая цагаан шиний хоёр нар гарч ирлээ. Шиний гурав нар. Тэгтээ жүжиглсэн л яг л тий, яг л яг л Монгол шаажл тий. Амар гой болсон ярьж барьж шах тий. Тийм бай. Шарах дагаа гэж үзэн үү? Хайлт л үзсэн. Би нэг үзээгүй. Аа. Манчин бол хадгийг л шүтдэж штэ. Аашсан. Хадаг нэрээ алж байшаад шүү дээ. Чин хадгийг ч юм гадаад хүмүүс хийсэн баг. Хамтарч хамтарч хийсэн баг тий. Тий. Яг тэр нь юунд нь л асуудал ах шиг нэг шиг. Одоо нэг яг нэг кино сайн ям одоо нэг мэдгүй яг шиг. Сайн судлаагүй. Хэдүүлээ хийж үзэх юм уу? Аа. Тэг хідүүлээ үл бушаал инээд юм болно шүү дээ. <laughs> Тэгэж бодвол чиний зөв тэгэж бодохгүй бол бас чиний зөв аа. Чи өөртөө итгэдэг чадна гэж бодож байвал чиний зөв чадахгүй гэж бодож байвал бас чиний зөв аа. Хин хий гэж бодоод байгаа гэдэг шүү дээ. Аа. Тока. Цааш бүр кино мэнэ биш. Цааш уусаа хийж байгаа шүү дээ. Мань халт орж марах гот тэр кино. Тий. Бүр хүн болонд ингээд рол мол бичсэн амар шааж байгаа юм биш шүү дээ. Америкийн юунууд бол э, тэгж хийдэг юм л одоо энэ Адам Сандл тэр тий Тэниунод Кевин Харт, Март ч бүгд л одоо stand up-ын гарууд штэ. Тэнэрсэл мөнгөний хэрэгтэй болов бүр ямар ч аа кинонд шаах бах те. Одоо яг хөтэ Холливуудын нэг юм нэр хүндтэй бис та нарыг бодвол гэж. За Адам Сандл үгүй штэ. Тэд нар ч Адам Сандл бол тэгэл өөрийнхөө кино хийж байгаа штэ. Тийм л. Гэтэ бүр тэд нар бүр дандаа нов шаадаг штэ. Тэсэм бол өөрөө мөнгө аваад кинонд хол явахгүй. Николас Кейж байна гэсэн. Тэр бол бүр <coughs> яг та тэг сүүл рүүгээл жоохон огшигдсан болохос. Face face off mof төр гоё шат гэсэн шүү дээ. Тийм шүү дээ. Face off нь нүрээ солиг юм биш үү? Травалтатай нөгөө нэг солигддаг шүү. Тэр ихтэй жоохон итгэл хэцүү байсан те. Травалта яг травалтагаараа шаацсан. <laughs> Яг л те. Тарган марган шаацсан. <laughs> Тэгсэн ахнэрийн шааж байгаа шээ. Аа. Мэн гарч дахиад пиво авах юм шиг байна. Уусч гой санагдаж та. Юу? Япончууд бас давгүй кино хийдэг те. Зүгээр л яг нэг Ghibli-гийн студио Ghibli гэдэг чинь те. Тэрнийх нь энэ онцлогоо хийдэг те. Японы тэр бас нэг жоохон стил байт юм шиг л ч те. Юу? Яг одоо тийм одоо тэр энэ киноны найруулга гэх юм одоо тэр хөөгөлтэй киноны найруулга амар тийм яг тийм жоохон аниме юу стилтэй. Үлгэрөө. Дундаа нэг хавчуул амар тийм сцен сценуудыг хавчуулдаг гэсэн яг тийм жоохон ингээд нэг үйл явдал болж байгаа гэх томоор нь яг бүх үйл явдлыг ингээд томоор нь харуулж байгаа л гэл яг арай нэ темп гэх юм уу та ер нь За зэнийг одоо манай юу ч юу ч мэдгүй стандар яриаш. За микрофоноор янз бүрийн юм хийхгүй шүү. Наадраа ярих л хэвээр гэж байна. Ярьж лээ. Бэлгийн хамгийн дуртай аниме юу вэ? Наруто гэж байна. Бибоп. Чи тэр мэднэ шүү дээ, тэ? Бибоп, бибоп, тэ. Тэр л гоё юу? Тэр чинь хин хинийх үлээ? Мэдхгүй шүү дээ. Самурай чамплоо хийсэн мэт шүү дээ. Samurai Champloo. Тий. Аха. Та хоёрт микрофон яаж яж байгаа нэг хуваагаад ирчих واخ гэж байгаа. Зиндэгийн яриа бол яалтчгүй бичигдэхгүй байна. Харин тийм зинтэй. Тэр ингээд ингээд гараараа жоох ингээд амандаа хөрөөд гэж. Самурай чамплоо. За зэгш. <laughs> star. I, I need to get drunk and up in this bitch. Know what I'm saying, my nigga? Turn. Ста <laughs> үлэн дээрээ уусч өөрөө согтоо шахаад байгаа. <laughs> Маа нэвтрүүлгээр дандаа согтоо шахах юм байна гэж. Энийг одоо насан туршигийн хүүхдүүд сонсдог шүү. Ста ой Үгүй насан туршигийн хүүхдээ сонсож байгаа. Тэгэл уужлаагаа штэ стандар. Манай насан туршиг байхдаа л ууж ууж гисэн штэ. Манай ч тэгэл те. <laughs> Бэлгээ уудгүй байхдаа уудаг юм шиг харагддаг сонсдог шээ. Ошаалтаа. Алкаш шиг шат. Тийм штэ биста. Та нар балер намайг те өжи шат нар хөвчөд өгөө зургийг чи авчи. Тэгэж <laughs> лалрын шат. Бүр яг те. Алкаш шиг харагдчих жахаа хэвээр ингээ хараашаа ингээ миний ингээ утсан дээр зургийг харж яснаа. Хэвээр харснаа. Харж яснаа. Бэлгээ хэвээр яах лэр дандаа юм алкаш гард юм бэ гэж. Аргагүй ш. Та нар дандаа наваа тасарсан байх зураг авдаг үстэй гэж. Чи дандаа тасрааш ах гэж. Тэгэл нойроо унтчихдаг яахгүй гэж. Би яах юм бэ гэж. Гэхдээ тасарч чинь бүр аим шаадаг үстэй бүр. Гэхдээ за би ч угаасаа зургийг харахаар мууга шаадаг л та сонирн болж болц үсмэс ар цаацсан. Ер нь хэнийг ч унтчихсан зургийг авал. За яг намайг авал арай би гайг واخ. Шаахгүй юу? Бэлгээ бистач надаа нэг тийм абстракт позтой унтаа шахаад идэв. Абстракт. Гар мар ингэж мингэцэн тийм нэг хэцүү нуулдал муулгарцсан. Хөшөө шиг үү? Тий. Грек хөшөө шиг унтдаг өстэй шүү дээ. Хэдүүлээ цагаан сарын тухай кино их үү? Ашиг. Цагаан сарын тухай ямар кино? яг ямар үйл явдалтай. Яг зодгож явахдаа хөөргөн дотроо яг үндэ хамрын тохиош яг яг кокаин гэж оруулж ирж яг сольдог ааш. Яа ой. Зүгээр тэгж байгаа нэмээ өөд ч юм уу ээж автаа өгөө шаачлах ямар болов кокаин ч мөр амар тийм яд юм шиг л шүү дээ. Шууд амар тийм ирч хүчтэй болж байна. Юм юм яриа залчаа шаачдаг юм шиг л. Амар сэрэг болдог гэдэг шүү дээ. Тийм. Би амар сонд мэдхгүй гэх шиг. Үзэв болохоор яг юу ч мэдхгүй л юм л да. Гэтэ яг чамд яг боломж өгөл үзэх үү? Хинч мэдхгүй. Хинч мэдхгүй юу? Би л үзнэ. Бүх юм нэг удаа ч гэсэн тий. Тэ үзэл хэрэгтэй шүү дээ. Тэснэ зүгээр. Оосаа нэг удаа тэгээ. Ганцхан удаа шааснаа шууд донтно гэж бас байхгүй л хөт тий. Тэ бас гайхгүй. Га мэдхгүй бас. Тийм бас өйдөг тохол та. Монголд ямар азар нөгөө нэг Колумб дургадаг тий Хүмүүсийг нөө жоохон өнөртүүлэнгүүтэй хүмүүсийг бүр яг зомби болгочдаг. Тэгснээр нүүдэл нь юу ч сандгүй ч хэрэгтэй. Үсэн юм а хийлэгдэх шээс тий. Тэрийг бол яг тагнуул магнуулынхаа ашиглаж л байгаа тий. Яг Америк Америкийн тагнуул зүрийн дэлхийн тагнуулууд тэрийг бол зүгээр ингээ вайсаар гаргаад хүм болгон мэдчихэж байгаа юм чинь. Тэрнээс өмнө бол зүгээр бусад тагнуул зөндөө ашиглаж л байсан баг тий. Угаасаа юу л хүмүүс ингээд э, хүмүүс яг юм дэ одоо өөр хүмүүс нэг хүн хүн дээр очингуудаа зэрэг юм харуулдаг гинэлтэй. Аа. Ингээ одоо ингээ нэг юм газрын зураг мурах юм те. Тань газрыг мэдхүүгээл харуулгууд нь шүү дээ. Яг тэр газрын зураг дээр нь аль хэдийн ингээ нөгөө нэг хар тамхи бүр ингээ асгцсан байдаг гэсэн. Тэгэл нөөт нь ингээл хараал жоохон хөсөлтөнгөт те. Тэгэл байхгүй гэж. Тэгэл зомби. <laughs> Тэгэл шаалгуулаад мөнгө өгөөл, илэг бөөрэ өгөөл зараал. Бүр илэг бөөрэ зартлаа тэгэж бүр Угаасаа ямар ч тийм өөрийн юу одоо өөрийгөө хянах чадвар хөөрөг дотор тийм юм хийвэл <laughs> яах вэ уста? Хөөрөг дотор. Хүмүүстэй тавхилаа шахаад байна. Тэгээд тэгээд хүмүүсэд тэгээд татаж бас яах вдэ гэсэн. Тэгээд тэрийг бүр яг зүгээр юм. Улсын асуудалд ашигладаг бол яг хоо ингээд яг нэг оюу толгойн гэрэн дэр те. За таяг энэ гэрэн дээр гараа өсөх зурсан. <laughs> Яг тэр арт юм шаац байсан. Яг зүгэл ингэснэ бүр ингээд бүр шашаа. Ямар нэртэй вүлээ? Тэр чинь. А мэдхгүй шүү дээ. За лавдаг л The World's Deadliest Deadliest Drug гэж лавд юм билээ. I'm in love. <laughs> Тийч тэгэл коко шүү дээ. Наднаас нь битэр. Мэн коко л ярьж байна. I'm in love with the ocho. Begging Sora. Тэрээс шоронд ороогүй л хэлж тийм орцсон гэдэлээ. Би. Аа. Би зөв тийг сонссон байхгүй юу? Чи ороогүй лээ. Подкастн дээр. Ороог л ахал та. Би яг нэтрээсэн чинь яг юу тийм болох гэсэн шээ. Гэхдээ зүгээр яг та орсон бол күүлэхгүй те тэгэнгүүтээ яг OT OT-жнаас хийсэн. Тийм би угаасаа л ийм гэнгүүтээ шоронд орсон бол те. Тэгэл жиг reels таахгүй. Аашс. Real нэг. Нэг Gucci Mane гэх рэпер гэж та. Тий. Тэр яг шүүх шүүх шүүхчийн өмнөөс амар шаасан гэж те. Та та яг энэ хэргийг үйлчлэх нэг бас ямар нэгэн хэрэг үйлчлсэн. Та энэ хэргийг үйлчлэн үү гэсэн. Are you guilty гэсэн юм байна л да. Та энэ одоо яг юм гимтэй юу гэсэн чинь. Bitch I might be тэр тийм хариулт өгсөн байдаг шээ. Аа шээ. Магадгүй өдөр гэж. Тэгээ шондорчихсан. Гүлгч юм байна. Тэр бол <laughs> одоо рил гэх юм уу юу гэх юм тэнэг гэх юм уу гэх шахгүй. Жохон мангар бас амар зөрөгтэй бас юуч таадаг үү те. Тэгээ шаашаа гэл те. Гүч юм байна линд дантцсан. Лин гэд гэдэг гэдэг чи сироп. Ханиадны сиропыг нөө ундаатай хольж байгаа дөө. Тий. Perp perp drink. Яг энэ юунаас нь битээр. Тэнгүүдээ биз да Twitter баахан солиороо шаагаад тэний тэнийг бичээ шаагаад нэг ойлгохдохооргүй юмнууд. <laughs> Нөө монголчууд комикс шаадаг шиг үү. <laughs> Тэснэ тэгээд дараа нууцлт гойж байгаа шаагаад. Өөчлөхгүй. <laughs> Ирүүд болонготой өөчлөхгүй шах тий. Крокодил гэж бас нэг амар юм байна те. Орст Орст бүр ингээд хүүхдүүд өнчин хүүхдүүд зүгээр нэг юунаас гарцсан те асрамжийн газраас дөнгөж 18 хөрөнгөтэй шууд хөөгдөл аа тэгэл гарангуутаа зүгээр гудамжинд тэгэл крокодил гэдэг юм зүгээр тэр нь суц руугаа тариад идэх лөө юу лээ суц мэдгүй шүү дээ чи хероин нь шүү дээ тийм хямдхан хероин үү героин уу Хироныг зөвл орлуулчдаг байхгүй юу? Жоо адилхан л донтолт юутай л шүлээ шифтэй. Тэгээ тэрийг татсан ч бүр үгүй лээ. Тардаг те. Тардаг. Зүгээр л ясна гарч марцсан гэдэг шээ. Э, яах вэ тэгэл ясна гарна л үсттэй. <laughs> Өөртөө шаага Америкт бас тэрийг одоо шаагаад байгаа гэж л шүү хүүхдүүд. Бас Монголд битээ шаагаас их шахгүй. Тиймэрхүү юмыг одоо ингэ жоохон Бас одоо тэгэл янз бүрийн юм шаадаг болсон шүү дээ. Тэр их ч одоо ингээд хүмүүст юм боловсрал олох хэрэгтэй шүү дээ. Одоо энэ бэлгийн замын өвчин шиг зүгээрээ монголчууд архнаас хизээч гарахгүй. Арх гэж бүр аимшигтай юм <laughs> зүгээр бэждэг шүү дээ. I'm in love with the alcohol гэж. Арх гэхдээ хүнийг амар тэнэг болгодог зүгээр яг. Архны донтолт хүн алдаг гэж ч дүр. Ална шүү дээ. Хэтрүүлж уугаад. Тийм өшөө бас архинд донцсон ингээл архи болж штэ. Тэнгүүд үхдэг гэж л. Withdrawal symptom нь. Тэгэхээр бас би энэ бүр нэхээ шаачдаг гэж байна. Үхдэг л гэсэн. Юм тэгэл тэг шүүхгүй. Архи яг яхаар архинд донтд юм бол архи нэг тийм донтмор юм. Би л дургүй байсан та. Би бас дургүй. Би бүр яг нэг жоохон гоё байж байгаа л. Тэгэл жоохон хитэрчэнгүүд шууд тий шууд лалар болт те. Маргааш нь тарих бүр зад шахаж Би өчтөр бистэ бүр амар шаардсан. Шаардчаад оройн комеди хийж юм гэх шиг. Гэтэ нэг 10 хүний ортог шиг. <laughs> Биднээс такс аваагүй гэж. Уусаа их гэж баах удаад хөгжмийн асуудалтай. Хөгжмийн чадал нь байхгүй. Тэгээ чадал нь шатцсан. Тэгээ өөр хүнээс чадал авч байгаа. Тэр чадлыг усах. Тэгсэн чинь тэр нь ажиллахгүй. Тэгээд бүр өөр хүнээс тэнд байсан нэг хүн авчирч авчираа тгсэрээ тл удаад тустаа. Тэгээ цаашааш таксахгүй зүгээр л шаач. Тэгээ зүр яриаш. Тэгээ даанч өмнө дандаа ирдэг байсан хүмүүс хурж ирд. Тэгээ бүр шинэ юм баг ярихгүйсэн чи бүр өөдөд бүр. Аа, <laughs> гэтээ шаардах бас сони сони юм л шиг бүр солирох гэж. Тэг тэнэг юм ярьж байна ш. Ганцаараа би өглөө энд зэрсэн байхгүй зэрэгтэй ингээ зүгээр ганцаараа аа тэрч шаардчаа <laughs> бүр өөр өөртөө яриа бүр гэтээ нэг юу ч хамаагүй юм шиг санагдаа шах шаардчихад уу тийм одоо нэг тийм нэг нэг тийм юу бол тий хайхрамжгүй болоод байгаа ч юм шиг санагдаа шах гэтээ нэг бүр нэг тулцсан шаардлагатай байдж шүү дээ бүр нэг өхмээр санагдлаа толгоогоо хөдлөж болохгүй шаардлагатай <laughs> тэр бол жигэн зайлтай юм шүү дээ зүр бөөлж шахаад маргааш нь Тэрийг яаж яхад бүр шараа талах гэж дээрээс нэмж арх удаг гэж. Тэгэхэр чин бүр яг хэзээч дуусахгүй бүр юм. Цикл циклд ороо шаачих юм шүү те. Тар аа санаж байгаа өстө анарын бүр ямар болцсон юм. Нэг өнгөрсөн жил лөө өнгөрсөн жилийн үйл лөө. Пета биш анарын нөгөө нэг 13 тав. Тэ. Би нэг амар согтцсон. Тэгсэн маргааш нь бүр бөөлжөөл идэг. Унтаал бөөлжөөл идэг санаж байна уу? Унтаал бөөлдөө. Чи ирсэн байсан шүү дээ. Чатад ав тоглож муулаадсан. А тийм тийм тийм. Таарч юу юу байсан гэлээ Мартини. Мартини арх пив. Тэгээ яаж ерөөсөө ус уугаагүй тэгэл. Шаа. <laughs> Тэгснэ би бүр шатарж мөлөөрөө биш та. Миний бичлэг тэгээл бас хийцээ гэдэг. <laughs> Надад Тэ маа чи 10 гар бөөлч шүү дээ. Нэг өдрийн дотор. Хм. That was a fun day. Тэр л архийг үзье ят. Анх. Би тэрнээс ш баг архинд аим дургуулсан гэж. Ихт одоо өөр сонголт алах та. Гэж. <laughs> Нэрэ залуучууд зүгээр л одоо архитж байгаа те. Тийм. Архинд бүр дуртай шааж байгаа ш те. Уйлтаа муултаа гэсэн. Наад л уйлтаа хизээч гой санагддаг. Тэсэ пио хийчихсэн. Пив л өөр шүү дээ. Пив ч арай пив бол арай өөр шүү дээ. Пив хамаагүй баг үйлчдэг болохоор яг ингээд хянж болоод ит. Тий, тий. Тэгээ арчин тэгэл нэм ихтгэл ингээл явцсан байд шүү дээ. Яг нэг хитгэн шотын энэ л хитгэн шот илүү шахаад л тэгэл. Хитэн гейм овер. Сайн яах хэвтан болоо гэж шахахгүй. Өөх тостой хоол идчихэж байгаа. <laughs> Ер нь л уух хэрэггүй л байхгүй юу гэсэн. Ер нь л тээ ашсаа. Архийг яаж нээсэн юм бол? Монголчууд бол архитдаг л байсан юм шиг л. Бүр дээр үсээ нэрмэл архи аяг л. Дээр ч вино уудаг байсан юм шүү. Грек мрек үед чаа. Тийм л. Вино уугаа тэр нь тэгээд тэр нь хангалтгүй олонгуудаа улам хүнд юм гаргаж ирэл. Аа. Тэгэл архиг Оросууд яг архи хийдэг л архи архин чумс юм да. Таксууд архийг гаргасан юм уу? Водка. Водка ч л жаа. Монголд бол тийм Орос архи бол нэг байдггүйсэн гэж лээ. Тийм. Яг нэг 1800 он оны үед ч юм тэр дээр нь Оросууд орж ирэхээс өмнө тэгж байгаа л яг яг одоогийн нэг амар өндөр градустай тий. Нэг юм архинууд орж ирээ. Гэтэ явстаа нэрэ. Тэр нөө Америк юу лээ? Ап юу лээ? Монгол нэр живж шүү. Монголч номер 1 болоо шүү дээ уултаараа. Тий. Нэг тэрийг хэмжиж болт юм өгш. <laughs> Харин хэмжсэн байлиг ш. Тэгээ нэг хүнд баг 3 ч 4 литр арх ногдож байна гэсэн шүү дээ. Өдөрт үү гэж шах. Тий. Аа? Өдөрч биш ээ мэдхгүй байдаг л. Жилд үү гэж шах. Магадгүй жилд л ах ш. 3 4 литр ч гайгүй юм шүү жилд гэж. Тэгтэл амар их штэ биз та юу вэ гэж 3 4 литр жилд. Жилд гэдэг чинь 365 хоног тоогоо гарчмаар. Литрийг зааж 105 гэж тэ. Тэр чинь Мэнхи дуудаа 10 грамм өдөрт 10 грамм литр болсон л байгаа шүү дээ жилд бол. Бараг тийм байж байгаа тэ. Мэнхи чинь зундаа тэгээд гард ирэхэр биз та тэгээд хоёр шууд хоёроор нэмэгддэг үстдэг. Архины хэрэглээ юу? <laughs> Миний л тийм биш. Миний пивний хэрэглээ харин л авъя. Амар их байх гэж. Пив бол орж байгаа те. Пив бол орж байгаа шээс. Гэтэ арайч яг адилхан зүйл биш л дээ. Гэтэ пижн тэгээд бас 2 2 3 шилээр ууж байгаа шүү дээ. Одоо бэлгийг хар биз да. Гэтэ бүр яг илжиртлээ тэгж уух тийм гоё юм байх таа гэж. Уугаал уугаал бүр тэгээд новш олчоо уугааш. Тэр нэг хэдэн хоног зур тасралтгүй бодог биз занар бол арай хэцүүтэй. Харин тэр бол баг тэр хэдэн хоногтой бол хэдэн литр шээж байгаа тий бол хэвээ 3 4 литр бол. Харин <laughs> их бүр э, тэгэж эхний шилээ уучих юм бол хоёр дахь шилээ шууд яг сэтгэгчдийн мөнгө нь олдтыг энэ гэж. <laughs> Эхлээд эхний шилээ уучих энэ гэж. Уусны дараа мөнгө амар хурдан арх амар хурдан босдог гэж яриаш. Бүр амар сэтгэн шавтай уух нь лөө. Тий. Уусаа яг ингэдэг нэг хоёр моёр уучлаар чинь дараа нь арай гайгүй болчихдээ чинь жоохон халаад эхэлчихээр тэнгуут чинь тэгэл заа за яад ингэ шаа маяг л шууд эхэлдэг үсттэй. Ахандаа жоохон хамста шаалдаа гэж бодож байгаа. Жоон шийдэж байгаа. Сүүл рүү яг 3 шотны дараа хамаг юм нь өөрчлөгдөж шагаад. Гэтэ өстө яагаад бүр шаахад бүр үнэхээр ямар тийм <laughs> баг доттай. Одоо нэг сөрөг тал нь баг илүү давуу шаттай давуу талаасаа нэг амтан ч новшин тэгэл уухад ч амар хэцүү. Зарим охтод хотлаа зүр ямар ч тийм ярвалтгүй ууж моогшхат нэг амар сайн лаг уудаг гэдгийг харуулах гэдэг. Усаар дааруулж маруулж. Телевизд л нэг ихч ажилдаг байхад нэг ихч зүгээр л амар ер нь баг нэг 50 г үгүй 50 г ч нэг тийм их биш юм байна гэж байна. Юу ч гэсэн нэлээ ихийг зүгээр л ямар ч даруулах гооснаа. За ажилд орё. <laughs> Гэтэ хүүтэн <laughs> Хүүтэнд бол бас хоёул хэв юм лээ. Нэг юу шинэ жилийн дуугаар бичих гээд. Аа. Скватерын талбай дээр очицсан өглөө бүр мангар хүүтэнд ингэ манад байдсан чи. Микрон дотор юуныхаа юм дотор өстэй. 2 2 шат шаасан ч тэгээ гарч ирсэн ч бүр нэг таарх ойлц шатсан. Тийм. Заалууц заалж болоо шээ. Ажилдаа хараа жоо орж орш. Тийм үеч гайгүй юм бэл тээ. Хоолныхаа дараа бас яг уухад бас юу зүгээр өгдөг гэдэг лөө. Штон мэдгүй шүү. Гэхдээ Оросууд л бүр дандаа тэгж уудаг гэж. Хоолны дараа нэг 100 г шат нэг шоол шаагаад шингэлтэнд сайн гэдэг гэдэг зүйл бол. Тийм, хоол шингэх сайн. Хятадууд ус тэгдэг гэсэн тэ. Тэгвэл Ятууд ядчих бүр навшаа хэрэгтэй те. Арсенал, Jenkins, Solitaire шат, Spirit юм ааш зүгээр. Бүр ямар ч бүр Моготой арх марх шат. Мэдхгүй шүү дээ. Арх чинь угын л муухай амтай шүү дээ. Бүр тэрнээс долоон дар шаттай бүр. <laughs> Улан муухай олгож байгаа байхгүй шүү. Тийм шүү. Лав юу Айрыг болгоё шүү те. Айрыг гоё гоё. Айрыг архтай олчор бас дэжгүй юм бил шүү дээ. Хар нутм болт. Тий, арх нь баг амтдаггүй шүү дээ. Айрыг л ууж байгаа юм шиг. Тэгэл амар согтдаггүй шүү. Оо мэн ч бүр 11 2 тоо бүр тэгж амар тасартлаа ууж исэн юм биш үү? 12 дагаа тасарсан. 13 төчлөө агар дээр игчнэр байха хар нүдэ хольццоо юм. Бүтэн литрээр нэг орхицээс хог. Тэгсэн намайг уум уу? Айрг маяр гэж мэгэж байгаа. Би үр зүгээр 3 4 аяга уусан шүү дээ. Амар игчнэр байг. Тий, уусан чи лага айрг амттай цаана нэг жоох юм хатуу юм байгаа цог. Энэ юу юм бэ гэж чи айрг холцсон байлц гэдэг. Yes. Мен тэр үед айрг гэж мэдэхгүй. Тэгэл за за нөгөө нэг жоохон согтгол юм байна гэж бодлоо Зүгээр нэг биз чи өглөө олцшаачихсан. Наа бүр зүгээр кадр тасраашаа. Наа зүгээр согчонгуудаа бүр зүгээр бүсээ шалтан тайлангуудаа унгаж мунгаацсан ч гэх амар юм ярьчихсан шаажсэн. Тийм. 12-т. Би санаа үлдээ. Таанууд гоё юм бэл. Тэжгэмтэй. Аста. Кал кали шиттэй болгож кали шитний хажууд бол шал өөр шүү. <laughs> Анх удаа кали шит шахад л нэрээ амьдрал чинь ийм билүү л гэж утсан гэж. Нэг ёо шит нэг аа гэж утсан шүү. Яг дотроо тэгж хэлсэн гэж байна. Йоо дэм гэлээ. Ийм байдаг лөө. Анх удаа Лос Анжелест очингуудаа яг нэг нэг охиноо судалдаж авчихсан гэж. Venice Beach гэдэг. Тэр хавьд зүгээр л хүмүүс зарж идэг гэж. Тийм. Тэгээ Атсан чи надад нэг би 20 доллараар авсан байхгүй. Амар жоохон нэг өгсөн. Тэгээ тэр үед бол амар жоохон байсан байл л дээ. Би зүгээр 20 доллар тимийг л авдсан байх гэж бодсон байхгүй. Нэг яг нэг жоохон жижигэн зоос шиг нэг тиймэрхүү юм өвс өгж байгаа байхгүй. Тэгсэн энэ бол гэтээ тэр охин жоохон тэнэг шаасан. Би эхлээл нэг би тэр аваар ингээ хайсан байхгүй юу? Хайгаал ингээ явжсэн чинь нэг хитэн хиппинүүд ингээ гудамжинд зогсож байгаа нь очиод очиж очил асуувал та нар юу мүү энэ хоёр юу мэдгүй өтер гэсэн чи. Тийм үү мүү. За би чам дагуулаа явъя өтер. Тэнгүүтээ яг нэг хэдэн хүмүүс төр очисон чи. Юу чи яах вэ? Би юм юм авъя. 20 доллар тав гэдэг. Тэгсэн за хүлээж агараа гэх нэг охин яваад өгчих. Тэнгүүтээ нэг гурван залуутай би гадаа нөлөөлж. So where you from man? Наа тэгсэн. <laughs> Mongolia. Oh nice. <laughs> Зүгээр хотлоо хотлоо юм ярьж байгаа шээ. Тэгс нөгөөх нь гарсан нь жижиг юм өгсөн. Чамд илүү нэг илүү 5 доллар авахгүй дэцтэй энэ болохоор тийм ийм гоё юм юм. Надад бараг илүү 5 доллар өгч хэрнэ. <laughs> Надад 20 доллар л байсан ингээ тэрийг аваад тэнгуүтээ шууд буцаад бууд руугаа шууд машинтай явал. Тэр үед би нөө жолооны хөнлөх хөнлөх байхгүй. Аа. Дураараа шаасалдаг шээ. Тэгээ тэр үед нэг хол яваагүй. Яг буудлаасаа бол нэг км ч юм тэгш шок. Тэгэл яг зочбууд зочбуудад ороод фитнесийн өрөөнд өрөөтэй тэг фитнестэй яг юм балконтой балконоор нь гараал яг жоох нэг орооцсон. Амар жоох нэг юм юм цаасаар орооцсон. Тэгэл ингээл яг татаал Үгүй барин 3 сорхоор тийм жоох нэг ороосон. Ээ шаасч бүр ёо. <laughs> Гинтгээ бүр ингээд эргэн тойрноо харсан чи би Америкт байж тээ гэж бодогдаа. Америк гэж ийнө гэж яг тэр үед бүр яг амар боцсон шатсаа ингээд таашаа харсан чи ингээд юм нөө нэг наргил моднууд байдаг шүү дээ. Полом полом тренууд тийм юм уу шатс бүр тэд мөрийг харж байна. Неон гэрэл мэрэлтэй яг нэг годомж нэг Америк бүр тэгснэ толгоон дотор бүр амар гитар соло молоо сонсогдож байна. <laughs> Амар шатс тэр үед бол анх удаа яг Cali shit-ийг татчих утсан. Тэд бол арх мархнаас бол шал өөрөө тий. Архны хажууд бол арх бол зүгээр л бүр яг жинхэнэ мансуур л байгаа шүү дээ. Тэр ингээл мансуура бүр ингээд сохтоош. Тэр бол шал өөр юм лээ гэж. Би шууд буцаад яг фитнес руу гарсан чи фитнес нь ингээд дан толтой, ханнууд нь гурван толтой, гурван талтай, дөрвөн талтай хана байгаа шүү дээ. Тий. Тэгэхээр гурван тэр гурван хан зүгээр яг тойл байдаг шээс тэгснэ би ингээ эргэн тийш харсч бүр хаана байгаагаа мэдэхгүй бүр ингээ айж байгаа. Шаалтаа гэснэ айсанда айснаа бодонгуудаа энэж ийн гэж. Гоёс шүү гэж. Тэгснэ маргааш өглөө нэг өглөөний цайнд орхохоо би бас дахиад татцсан байхгүй юу. Татчаа тэг ээж автаа яг өглөөний цай орчснаа. Ээж гарснаа. Ээ манай ээж нэрээ одоо ингэ бас жоохон хөшин болчих шүү гэж бодож одоо ингээд тэг бүр яг бодоод байгаа юм чи наа жоохон бахт манай ээж ямар залуухан байлаа. Одоо ингээд ээж аваа гарсан чинь бүр жоохон тийм амар тийм толгоондоо бүр амар юм ойлгож ойлгож байгаа. <laughs> Ээж аваагаа хайрлах хэрэгтэй юм байна. <laughs> Тийм юм бодсон шитгш. Гэтэ тэнд бол гоё юм билий зүгээр. Тэр үед би тэгж авсан. Гэтэ яг сүүлд сая 8 сард очихдоо бол би бол яг яаж авсан. Яг тэр тусгай зөвшөөрлийн бичгийг худалдаж аваад эмчд үзүүлээд тэг эмчийн тийм бичиг аваад Тийм одоо энэ хүн канабис медикал эмчилгээний канабис татж олно гэсэн тийм аваад тэгээд татсан гэж. Тэгэхэд бол амар сон би Америкт тийм байгаа зөв хөртлөө Монголд одоо ингэж тий яг тэгвэл шууд шоронд орохгүй тий. Тэгэхэр сонирн байгаа. Одоо яг ингэж нэг ярьж байгаа шигээ тийм амар тийм муу нөлөө монголчууд ч одоо ингэ бүр яг би хараад хахад нэг тийм хар тавхины тухай нэвтрүүлэг эднэр гарч ах зүгээр л тэр хөтлөгч нь оршуулгын газраас хөтлөж эхэлж идэг шээс. Шал. Тий. Хар тамхи мансууруулах бодис тэр гэж өгснө ярьж байна шээ. Оршуулгын газраас ярьж байна шээ. Бүр амар тийм. Гэтэ тэд Монголд болохоор яг нэг юм байдаг мөл ерөөсөн хүмүүс нь яг юу одоо мэдтгүү яг юуныхын тухай яриад байгаа юм тий. Одоо яг ямар ч нийтэнд ойлгож шоо тий. Би хар тамхи гэж яг нэг тийм Амар тийм бүдэг ойлголттой. Тэ энийг одоо нэг яг одоо хүмүүс ингэж яг юу олохгүй бол боловсрал гэх юм уу мэдлэг ингэж олохгүй бол хүмүүст мэдхгүй хүмүүстээ энэ одоо энийг болохоор одоо юу гэдэг Монгол одоо тэ кристал мет ч юм уу тэ энэ бол би энд одоо ямар ямар юм нөлөөтэй ийм нөлөөтэйгээ зүгээр худлаа ярихгүй гэр тэ худлаа айлахгүй гэр тэ яг ингэж яах хэрэгтэй байхгүй. Гэхдээ одоо бол ер нь болж байгаа айлгаж байгаа л та зүгээр л айлгаал Цагтаа нар зүгээр л хүүхдүүдийг барайл шорон тойрол. Мэд нэг сонир мангаар гарцсан гэж тэ нэг цэцэрлэгт нэг цэцэрлэгийн хашаан дотор гурван хүүхд бонг татж агаад өвс өвстэй бонгор өвс татж агаад баригдсан байна тэрхэлтэй. Тэнгүүтээ 2 жил 1.8 жил мэлж гэж. Тэгэл навчдаг их шаардлагагүй шүү дээ юм шүү дээ. Аль алиндаа л ашиггүй шүү дээ. Улс ч ашиггүй. Улс чинь татвар төлөгчдийн мөнгөөр тэгж тэр хүмүүсийг тижээж байгаа шүү дээ. Тэр чинь нэг жоохон шоронд шүү дээ. Тийм. Тэр хөвгч одоо шоронд орж гарч ирээд одоо яах юм. <coughs> Тэгэл ирээдүг болно шүү дээ. За ирээдүг болж байгаа шүү дээ. Ер нь л яг амьдрал нь бол ер нь жоохон амьдралд нь бол нэг тийм эргээр нөлөөлөхгүй л бах те шорон. <coughs> Тэгээ хориглог орнууд чи дандаа ихэнх нь Аз орнууд юм биш шүү дээ. Бусд орнууд нэг хүсэртээ хүлээж авдаг юм биш шүү дээ. Хэрвээ өөрөө яг зардаг хүн биш л үү. Тий. Тэгээ одоо болохоор яг <clears throat> би ямар гайхсан л та ингээл Америктэй яг хаа Америкийг бүр ингээ дуурайгаад өвчгнөд байгаа ч юм биш зүгээр зүгээр тэгэж хүмүүсийн хүмүүсийн амьдралаар нь ингэж тоглолч ингэж охирох шаард Монголд те цөөхөн цөөхөн цөөх хүлхнэ гэж тэгээ нэг нэгнийхээ ингээд шорон тэгээд ингээд Тэгээ ямар хүн алдсан биш тээ. Тийм ямар гэдэм хин хин нэгний одоо бүр яг хин нэг тохирол учруулсан. Хин нэгний амьдралыг ямар сүйтгэе хийсэн биш. Зүгээр цэцэрлэг дотор бонг бонг татчихсан шүү дээ. Тэгээ ууж байгаа тийм ууж байгаа хүүхдүүдийг бас тэгвэл яах тий. Яг нөө эрүүл мэндийн талаас бол яг н архинаас юу шүү дээ тий. Айгу. Архинаас ч гэмгүй. Сүмэртэл арх хот зүүн хүнийг бол те хүмүүс бол одоо бидний аав ээж юмс аа жоохон согтцсан байна л хэлдэг шүү те. Нэг амар хүлээж авахгүй те нэг амар тэгсэн мөртлөө ингээд яг бас бусад юм өөр тийм мансууруулах бодсон мэдсэн гоо шууд <gasps> шууд нь оршуулга маршуулга бодогдтал нөө нэвтрүүлэг. <laughs> Тэгэхээр яг нөө юу яана л та те ерөөсөн ямар ч тийм ойлголтгүй тэгэл ерөөсөн айдастай мэдхгүй болохоор бүр яг мэдхгүй юмнасаа айгаа шахаад. Тэгтээ маадас хуйлахтай болохоор бас яг тэгж айх бас зүглэх л Бүрий алдчих. Хууль нь хатуугаараа айлгаж шагаад байна тий. Тий. Ерөөсөө. Манайд одоо ингэж ярьж байгаа ингээл ярьж байгааг бас э, одоо яасан хамаагүй ярьж байна. Ашиг тэгж ингэж бодож магадгүй л энэ тий. Гэхдээ одоо тэгэт үг хэлэх хэрэг чөлөө. Ашиг. Яа чи тийг энийг постлох гэж байна гэж. Постлгүй тий. Энэ бас нат юм шүү дээ. Чамд айхан байгаа юм гэлээ. Гайгүй л байл та. Тэгээд жоохон тэгээд бас тэгээд жоохон санаа зовж л байна гэж. Ямар аваад тийм шүү. Яа угаасаа нэг тийм айхтар хүмүүс сонсох байх. Үгүй нэг би аа Жижиг бүр амар шаажсан шүү дээ. Жижиг comedy club дээр өсний тухай ярьж исэн биз дээ гэж. Ярилгүй байсан. Тийм comedy дээр. Тэтэн зүгээр л би зүр дайм гэж боддог шүү. Яагаад байгаад? Хүснээ хагаад. Шах. Юунаас нэ тэ харангийн лаг авах шиг шалтай. Шах. Харангийн лаг авах. Гэтэ зүгээр энэ бол яг тэр яг одоо яг энээс болж ингэж ямар ч гимор хийгээгүй зүгээр л нэг хойл зөрчснөөс болж те ингэж яаж байгаа нь л буруу бах. Тэрнээс биш зүгээр бүр яг энийг нэг сайн муу гэдэг байгаа ч юм биш. Зүгээр нэг хүн амьтанд гим хор очруулаагүй зүгээр өөрийнхөө шийдвэрээр те. Насан турш хүмүүс. Тий тэр яг ингээ арх арх ууд 21 хүрээд арх ууж болдог ч те. Тэр чинь бол хүний шийдвэр шүү дээ тий. Хүн эсвэл зүгээр дэлгүүрээс хотгоо аваад хүн утгалж олно шүү дээ. Тэгэрээс тэглэж манай уус ч бушаал мангар юм хийгээд байгаа шүү дээ. Хүн алж барьсан хүмүүсүүдийг зүгээр ерхийлэгч нь өршөөж тий. Тийм үү? Хэнийг өршөөсөн? Нэг юу лээ нэг нэг охин охин нэг юм яргалж асан хоёр бустай өршөөсөн гэдсэн шүү дээ. Одоо нөгөө хоёр нь зүгээр л ингээл эрт хөдөд гудамжинд явж байгаа гэх. Арай өгөөлүүд. Өршөөсөн бүр юунаас бол мэдгүй ерхийлэгч өршөөл гэдэг. Чи тийм ер сонсож байгаагүй юу? Тэгж шүү нэмж нэг 2 3 үшээс гэсэн. Тэд нар л яг жинхэнэ бүр амьдрал яг хүмүүсүүдийн амьдралыг алсан ба стандараа байна шүү дээ, тий. Бүр жинхэнэ үнийг алс тамалж бүр тий өөрсдөө ч би стандараа. Өөрсдөө баг ямар ч амьдрах тийм ирэхгүй стандарыг зүгээр л чөлөөлөж шах. Тэгээ буцаагаа тааш тэд нарыг одоо ингээ буцаагаад хүмүүсийн дунд ингээ гаргаж байгаа юм хат тий. Харин тийм гэсэн. Тэгээ яг за энийг бас яг баттай мэдгүй л дээ. Би тэрээс зөвөр цаа цаар ах зөвөр өшөөцөн гэдэг бодсон шүү дээ. Аа, цаад. Тий. Цаад зэн үү? Тий, цаад зэн цаад зэн өсчихсэн. Тэгээ зөвөр шоронд л нэвширч байгаа гэж бодож байсан шүү дээ. Зөвөр яг нөө жилийн бүр нэг насан туршийн ял авцсан. Аха. Тэгсэн зөв зөв биш. Тийм. Тиймэрхүү насан туршийн ярчаа тэгэл улсад тохиролтой шүү дээ. Тэг тэр хүмүүст ямд байлга хоолж юм бол тээ. Татар төлөгчдийн мөнгөөр Төвшөө тэдний мөнгө чинь бас пистанер бас идчихэж байгаа. Тэр нэг тийм үг гэж тээ. Би тал хулгаасныхаа төлөө шоронд ороод өдөр болгон үнгүү талах иддэг гэж. Тийм шээц. Бараг л нэг шах. Гэтэ яг Монгол яг юм юу шиг болчихвол яг аймаг аймагаараа юм өөрийн гэсэн хуйлтай. За тэгвэл за тэгвэл бүр балаа болох уу хэвээр. Одоо <laughs> Сүүл Сингаш шиг л болох хэрэгтэй баг. Бүр амар хатуултай гэж зүгээр л хинэг ч хамаагүй ингэж шийтгдэг. Яагаад гэж. Уу яах вэ? Тэгвэл Сингач ч бүр амар тийм хар тамхины бүр юу юм шиг л ч тийм бүр яг зорчин өнгөрөх хэсэг. Тэр авирчааг нөө нэг. Уу юу тий тий. Тэгтээ яг гоо Сингад бол хар тамхи ингээд трафик гэж тий яг зөөрлж байгаа баригтан шууд цаазар авахулдаг л таа гэж. Тэгтээ Австралийн нэг хүмүүс ахуулц алах цаазар ахуулцаад байл шүү. Сингапур бол хайр найргүй шаад юм билий. Тэгжээж яг тэгжиж бүр яг ингэж бүр амар хатуу юм дэг дэг журам үүсгэж шах те. Гэтэ тэгтсэн болоос ингээч амар тийм гоё орно шүү. Чөлөөтэй тайван гэж. Тэгээс хүмүүсийн амар хүүс татсан юм билээс ингээд гэж. Тийм үү? Тий. Тэд нар ч ихтэй баригдуул бас амар хатуу юм шүү. Баригдуул уус дотор баригдуул за гайг واخ уу. Лавдгал цаазаар авахгүй <laughs> гэж. Гэтэл хатуу шүү. Ингээд ч нэр богч ажил болдгоо юм уу? Болд юм уу? Яагаад тэгээд болдгоо гэдэг юм бүү мэд. Тэгэл монголчууд тэгэл бох бүр хайрц хайрцгаар нь чумдандаа шаагаал оруулж ирэл татаал хийдэж шít. Татаал гинэ зэжлэл хийд. <laughs> Богц татааш. Зардгүй мó. Сингад богц зардгүй. За энийг жоохон зүгээр зардгүй байсан юм байна. Би тэгээд бүр зүгээр дардгүй маа. Богч ажиллангууд зүгээр цаазар авдаг гэж бодсон яаш. Өө <laughs> тэгтээ юу согтуугаар машин барьж байгаа баригдах юм бол биш үлээ имлэг твтэлээ бүхс рүүгээ шавхурдуулдаг гэж бичлэг байл шүү дээ. Бүр яг тийм шийтгэл байд юм уу те? Албан ёсных юм уу? Тий, албан ёсны бүр. Бүр тэр хүн ямар ч компани захирал юу ч байсан, ямар ч хамаагүй. Тэгэл шаалгуул. Манад яг тэр нэг тиймэрхүү юм л хэрэгтэй те. Одоо ямар ч хэний ч юм байсан, яг л хүн бол ямар ч хүн байсан хуулийн доор бол яг л хариуцлага хүлээх хэрэгтэй. Гэтэ тэр хууль нь яг одоо яг жинхэнээсээ <clears throat> хэрэгждэг. Гэмт хэрэг эсвэл Тэг яг гимт хэрэг эсвэл зүгээр л нэг юу гэж дөрчил маягийн юм байж болж шүү, тэ. Тэрийг л ялах хэрэгтэй юм шиг байна, тэ. Тий, Сингапурд бол <clears throat> яг айгүй ялгаад юм шиг лээ. Гэхдээ яг тэр хуулийнх нь яг одоо нөгөө нэг яг хинт чам яг хүн болгонд тэгшээ тэгшгэн үйлчлдэг яг тэр нь л байх хэрэгтэй баг тий. Хууль гэдэг чинь зүгээр юу нэг амар сонио. <coughs> Амар сонь тий. Зүгээр ингээ хүмүүсийн цог цаасан дээр ингээ байдаг юм шиг байна. Өдөр болгон л одоо тэгш юм уу усыг хурал дээр ингэж. Симүртэд чинээр хууль ингээл хэлэлцээл. Тэр юм чинь гэхдээ бүр амар өчнөө 100 жилийн түүхтэй шүү дээ. Монгол хуйлуу ер нь тийм тийм хуульч яг одоо ингээд олон хүмүүс амьдарч хахт хүмүүсд ингэж яг хоорондын одоо нөө юу байхгүй те чи намайг чи одоо хүн алж болохгүй те хүн алах юм бол чи ийм одоо шоронцоон ингэ цаазлуулна ч юм уу те эсвэл хүнээс юм хулгайлвал гэтээ энэ хамаг юмныг яг хүнд хохирол очруулахтай яг те хүнд хохирол очруулсан бол тийм байгаа сте те тэгхгүй зүгээр ингээд зүгээр нэг тэгэл яг хуу явж явж байгаа л нэг э, юм хүнд э, санаатай ч юм уу тийм новшин бистан яг хуулийг ашиглаал тий. Зарим юмуд нэг хүчээр яг хуулиар хориглуулсан болол тэгүүдээ бас өөрөө цаагаараа яадаг чинь тий. Хуулийг ашиглаж байгаа хүмүүс байдаг юм биш үү? Монгол ч гэсэн байна. Тий шүү. Америкт бас тэгдэг гэсэн. Яг одоо энэ өвсийг ингээд хоригдсан байгаа нь. Тэгээ одоо бол бас жоохон өөрчлөгдөж байгаа л та. Гэхдээ яг ихэнх энэ мужууд ер нь хоригдсан байсан. Тэгээд яг хоригдсан бах нь яг тийм наймаалдаг хүмүүст амар ашигтай байдаг гинэ. Тийм. Тэр одоо тий. Тэднэрээс л аав шүү дээ. Тий. Тэр яг тэр тэд нэр яг ингээд тэр одоо дагтэлийг монополицсан байгаа шүү дээ. Тэр бол амар тийм юутай эрэлт хэрэгцээтэй. Энийг л энийг юу н ойлгох хэрэгтэй юм шиг юм. Яг эрэлт хэрэгцээтэй юмыг зүгээр яаж ч хуулиар хорсон ч гэсэн хин нэгэн зарж л авах тий. Тийм болохоор яг энийг л ойлгоол. Уус хориглоход тэгэл хориглуул тэгэл тэгэл хин нэг нь тэгэл олно шүү дээ. Яаж хийж байгаа. Юмыг хууль бус олохоор яг мафийн л яг тэрийг нь тэр зах зээлийн эзэлж авдаг гэдэг үнэн юм билээ гэж. Тэгээд одоо Мексикод яадаг шүү. Мексик ч бүр нөө юу Америк руу ингэж хар тамхи тэ юм уу кокаин юм уу өвс мөс ингэж зөөрөлдөг яг тэр мафуудтай бүр ингэж баг дийлдэх гэж шахаад бүр улс нь бүр мафуудтайгаа дэлэхгүй мафууд нь бүр амар амар буумуутай. Мафууд нь баг өөрсдөөсөө аарамтай шат. Тийм баг өөрсдөө нэг баг л аарам шат. Тэгсэн чинь Мексикод яг өвсөг зөвшөөрөөд байгаа юм лээ. А яг Тэнгүүд ингээ хууль бос биш бол. Тийм хууль хууль ясны болчингууд Тэгээ тэнгууд дэлгүүрүүд зарж эхлэх чинь хинч мафаас авахгүй шүү дээ. Улс нь тэгвэл одоо яг эзэмч эхэлнэ шүү дээ. Тэгээ улс нь яг тэрийг одоо хянаж авах шүү дээ. Улс нь тэнчэнээсээ одоо тий өөрсдийнхөө хувийг авахгүй. Улс ер нь нэр нь нэг төрлийн маф юм байна тэгш аахгүй. Тэгш тэгш аахгүй. Тийш дээ ер нь. Яг тийм систем байгаа шүү дээ. Яг маф ч бас тийм биз дээ. Хамгаалангуудаа мөнгө авдаг ч юм уу тийм. Гэтэ мафч бол арай л шантаж нь л та тийм. Шууд нэг хүн хурж ирэл мөнгө өг гэж хэл. Тийм. Талын өг мөг гэж байгаа тийм. Өөрөө баг оролцоогүй тийм. Чи зүгээр бидний нэг болмоор бол талын өг. Бараг тиймэрхүү шатам шүү гэж. Ялчгүй шантаж. Тийм болохоор яг энийг <coughs> тэр алхмыг хийсэн бас дээрлэх. Нэг э, юу. Гэтэ Монголд яг үсийг зөвшөөрөл Монголын эдийн засаг бол бас амар л дэвшлэх бах те. Одоо яг одоо дүр хятад Орос хоёроос одоо те бид нар чинь ингээд визгүй зорчдог болсон те. Яг аялал жуулчлалыг бүр яг амар олгох гэж бодож байна. Амстердам бид нар шиг те хүмүүс бол тийшээ очиж хоцроог байгаа дэрэ. Тийм. Гэтэ энийг бас яг амар тийм бас яг бодлоготой л хийх хэрэгтэй. Бодлоготой л хийх хэрэгтэй. Амстердам бол зөвхөн кофе шопуудаараа зард юм лээ. Тэгээд яг Амстердам нэг Голландд зөвхөн кофе шопоор. Гэхдээ тэрдгийн иргэд нь болохоор яг өөртөө бол бас яг юм имчилгээний зорилтоор тий имчилгээний одоо давуу талуудыг ашиглахаар тэгж бас нөө эмчийн бичгтээ эднэр тэгж яаж болт юм лээ. Тэрнээс бүр яг шууд зүгээр ингээ талах шиг дэлгүр зардгүй. Архи хамгийн юу нь бол а хор хоргүй яах нь юу нь бол зүгээр нь бол юм идэх үсттэй те. Яг тэр нөө нэг юунд хийцэн байдаг гоо бичэн бичэн тийм тийм edible яг хамгийн гайг нь гэсэн биз дээ юм бол утаан бутаа байхгүй тэгэл тий тэг бас vapor үлээ тийм уурын ингэж гаргаж авдаг ерөөсө утаа шатаахгүй халуун ингээд амар халуун агаараар ингээд бүр хамаг уурын гаргаад авчдаг vaporizer гэдэг тийм юмнууд байт юм байлээ гэхдээ яг яг тэрэн шиг яг одоо жил болгон тий Амстердам руу ингээл бас зөндөө хүмүүс аялал жуулчлалаар явж тэ. Тэд нар бол тэнцээ одоо биеийн үнэлэгчнэр нь хууль ёсны тэ. Хууль ёсны болж ийн гэдэг чинь л арай мэрэгжлийн болж ийн гэсэн үг хөх тэ. Биеийн үнэлэгч нь яг ингээд биеийн үнэлэх бол хууль ёсны ерөөсөө тийм хууль бус биш. Тийм болохоор тэд нар өөрсдөө яг ингээд бизнес маягаар тэ өөрсдийнхээ юуг мөг үзүүлээл тэ. Одоо ямар ч өвчнгүү гэсэн юм баталгаа эднэр аваад ч юм яг нэг тийм стандарттай болоо явчих. Монголд бас яг тэрэн шиг бас. Тэнгүүд энийг бас нөө нэг тийм арай нөө юу хүмүүс өгдөө штэ. Тийм одоо хуучин шиг үзэлтэй юм уу те. Хуучин шиг ч гэсэн зүгээр сошиалист үзэлтэй юу. Үгүй социалист биш. Хуучны үеийн хүмүүс үү? Тийм нэг хүмүүс зүгээр нэг одоо ийм одоо манити манити одоо жоо амар шашин шүтдэг хүмүүс ч юм уу? Тийм хүмүүс бол бас их амар шууд нөгөө нэг юугаар хүлээж авч авахлах. Гэхдээ энд бол зөвөр нэг тийм нээлттэй л хандвал илүү дээр авах гэж байна. Бид нар юу яагаад ингэж нээлттэй хандаад байгаа юм бол гэж. Мэдгүй шүү дээ. Манайд энэ бол яг нэг гадаадын юм юм. Багаас л юу гадны нөлөөл бах. Аашгүй. Энэ хүүхдүүд гадны нөлөөнд давтсан байна. Аашс манайд тэгэл тэхнэ шүү дээ. Бид нар бол мацаанууд. Тэг энэ бол хар тамхиг ярьж гээ. Бие үнэлэгдлийг ярьж гээ. Чихтэй төсөөлтэй Монгол <coughs> Улаанбаатар ч юм уу те. Яг бүр яг нэг тийм прожект хот гаргаад Лас Вегас шиг те. Бүр гадаадуудыг бүр ингэж яадаг казино мэсэн нөө те одоо янз бүрийн тийм бод аялал жуулчлалын хот маягийн яг тийм ягаад тэгээ одоо Монголд одоо зөөр те кофе шопуудаар ингэж өвс канабисын бүр яг тийм яг Америкийнх шиг бүр Америк ургуулсан те одоо нэг яг ургуулдаг нөхцлөөр нь ургуулаа бүр яг жинхэнэ яг бүтээгдэхүүн шиг хандж те тэгэх юм бол бас бас лэдийн засагт сайн яах вэ тэр бол Тэ уул уул усаа ингэж онгич тонгичж ингэж мөнгө олж байгаа бас хамаагүй хамаагүй цэвэр хамаагүй зардал багтай. Үгүй тэглэж уул усаа ингэж тэ тэр ч одоо гол мол ширгэж байгаа шүү дээ алтны уурхаа мурханаас олж. Тэрнийг одвол байглаа алж байгаа шүү дээ. Одоогийн манай юмуд удирдлагууд бол ерөөсөө Тэд нар л өөрсдөө өөрсдөө л бодож байгаа шүү дээ. Яг үндэ Монгол таг яаж байгаа хүн байна уу хэвээр. Сая битүүнээр бас нэг Юуны одоо ингээд нөө ноён уулаа аврыг баахан үсвсээд. Тэр уулын батлаа эцэгжилж шүү дээ. Би яг тэрийг тэрийг нь яг шал худлаа баахан хилэлцчихсэн яг битүүний өдөр газ баталцсан ч гэх шиг бүр ёо. Тэгэхэр бүр яагаад бүр уур үрэ шаадах юм бүр арчсан нам нэрээ нам гэдэг юм би юу нэтгэхгүй байна уу гэсэн. Яах ч гэсэн. Төрийн бас байгууллагууд л төрийн юмнууд тэгэхээр л нэг Уу ядан штэ идэж болно. Тэгтээ бас улсаа бодох хэрэгтэй шүү дээ. Орш. Идэж болохгүй шүү дээ. Улсаа л бодох хэрэгтэй шүү дээ. Жохон идэж улсаа бодох. Тэгтээ одоо идэхгүй байх гэсэн ойлт бол одоо бол хаач байхгүй шүү дээ. Юу гэсэн үг? Хаач идэж байгаа шүү дээ. Та нар бол. Гэхдээ тэр хүмүүсийг л тэгээд яг идэхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй шүү дээ. Гэхдээ яг тэгэл голоор болоод тэгэл гоё орнод хүмүүс ийж л байгаа шүү дээ. Амар хамгийн том том стандарт нь бол тэгэл те бусад орнуудаас ч юм уу идэж л байгаа. Мэлэ тэгж л байна. Яг тэгсэн мөртлөө бас усаа од хэрэгтэй. Манайхд яг ардчлал гэдэг явсан нь бас жоохон буруутцсан л юм шиг л. Яг зарим талаараа зүгээр. Одоо жишээ нь энэ талаараа. <laughs> Тэгээ энэ талаараа ингээд ерөөсөө ямар ч хинч хариуцлага хүлээхгүй ингээд сонирн болчихоо. Тэгээ одоо бол бүгд мөнгөтэй болсон бүр юунаас ч айхгүй шах те. Босод Азийн орнууд болохоор яг одоо энэ Азийн бар орнууд гэдэг байна шүү дээ. Солонгос, Тайван, Япон, Мопон одоо энэ хятад биш үү? За юу хятад бас. Тэд нар болохоор яг жоохон тийм юу дэглэмтэй одоо юу гэдэг тийм одоо нэг өдөртөгчтэй те жоохон диктатор маягийн дэгл хой өмнө солонгосч гэсэн яг тийм эс нэг ерөнхийлөгч нь ингээ тийш бүр амар шаас гэсэн бүх юм ингээ яг яг ингээ зангтаа те ингээ ажлыг явуулаад усаа яг өөд нь осгоод юу ч ямар ч тийм юм баялаг маялаг байхгүй мөртлөө зөвхөн хүмүүсийнхээ хөдөлмөрөөр ингэж ингээ тэгж жагаад тэгж эхлээ хөгжиж жагаад яг те тэнгуүтэ дараа нь жоохон арччлалыгаа юм бодож эхэлж байгаа байхгүй Монгол болохоор шууд л тээ. Гэхдээ уул нь бол яг нөө зөвл толгойд болсон. Бас дээрэс нь орс морс. Тэрнээс яг нөө арчлал арчлал арчилсан хувьсгалыг гарахаас өмнө бол бас яг одоо Монголын юмнууд бас ингээд янз бүрийн юм ингээд явж идэх те. Одоо бүх одоо төрийн систем бүх юм нь одоо ажиллагаатай одоо ингээд янз бүрийн юм яаж агаад яг ингээд нураад унсан чинь өмнөх яг туршлагатай хүмүүсээ бүгднийг ягаад халж хаяад тэгээ ингээд дандаа шин шин ингээд ерөөсөө яг ерөөсөө өмнө тийм дээр очиж байгаагүй хүмүүс очиод яг тэрийг буруу хүмүүс л ажилуулад байгаа юм тий. Яг ерөөсөө яам мам янз бүрийн юм дээр зүгээр л нэг нэг хүний зүгээр нэг амлалт өгсөн хүн нь очдөг ч юм уу те сонгуульд нэг суудлаа амлалт байна. Тийм. Одоо болохоор яг тэр нэг сонгуульд амар мөнгө татсаал санхүүжүүлсэн хүн нь яг те та баг хоёр талын хоёулынгийн санхүүжүүлээ шаардах те хоёр нам амыг те өрсөлж байгаа хүмүүсээ одоо том баян хүн бол те аль нь ч чадсан яг өөрийнх нь талд ажиллахаар те яг өөрт нь ашигтай хууль бол батлах юм те тийм тэгэхээр яг үр яг нь бүлэглэл шаачна л тавстай нэг мангар том маф багс тэгш мангар том маф ус яг бүр улсын хэмжээний том тэр ард дүр дээгүүр ингээ хамаг юм ингээ хуваалцаа хуваалцаа те сайхан Маний тий нэг мэдлэг арт иргэдэд зүгээр нөө нэг явсаар байгаа зүгээр хамгийн новшийн зүгээр нэг жоохон. Маний зүгээр нэг юм урсж байгаа дуслан мослын лавдаг шүү дээ. <laughs> Тий. Ингээ пистандар ман дээр ингээ амар ингээ ууж байгаа тий. Сахал махлаас нь гойж байгаа дуслын ман. Сахлаас нь бүнжгэнж байгаа дуссан юм дээр нь алцааш байгаа тий арт иргэд. Тус тийхгүй яа. <laughs> Бас яг тэгэж явцсан гэсэн манай улс бас яг бас яг бас яг цаг болохоор бас гайгүй юм шиг тий. Гайгүй шүү дээ. Тий. Яг ингээ хүмүүстэй одоо энэ одоо Украин Украин дайн болж шүү дээ. Тэрийг бодвол бол манай улс чинь хамаагүй тайван. Тий. Тэгээ бүр ингээд тий яг юм уул нь бол яг нөхцөл байдал нь бүр ингээд өгөгдөл нь болохоор амар сайн байгаа байхгүй. Даанч <laughs> тэр одоо байгаа хүмүүсүүд нь ста гэж байна. Гэтэ тэр хүмүүс уусаа уусаа карма кармад идэгтэн л дээ. Угаасаа үлийн үртэй байна. Угаасаа бас баг багаар жоохон идэхтэй ихсэн юм шиг үлж штэ. Тэр нөгөө нэг хоёр хүүхд живсэн юмсэн гэсэн штэ. Тэр их чи карма гэж бодож байна гэж байна. Тэгсэн чи яг жоохон карма маяг юм шиг бэл. Тийм холбоотой байдаг гэж байна. Мэдгүй тэгэл. Нэгнийх нь аавал авдаг л нэг амар Тэгсэн одоо хуйлзан амны сайд шүү дээ. Тий. Тэр л жоохон амар нотаа гарал гэсэн. Нотаа гараа. Юуч ч нөө. Тэг ээжлт ээж ээж ээжл гэж яриадсан яг чиг карма гэдэг чинь болсон байна даа л гэл наад тэгж яриадсан. Тийм үү. Гэтэл хамгийн гол нь манай аавал ингэж хэлчихсэн юм. Одоо энэ одоо энэ ус тий ингэж улсыг ингэж хүн амтны ард ард иргэд ингэж зовоож байгаа. Зовлонгийнх нь одоо яг одоо тий зовох учир нь болсон яг тэр хүмүүс бол яг өөрсдөө зовхгүй ч гэсэн өөр хүмүүсд нь яг зовд юм аа л гэж тэгж хэлээд л. Довдог гэж юу? Ер нь яг өр хөхтүүд дээр ночдаг одоо аав нэг улсын мөнгийг бүр ингээл те шамшигтуулцсан ч юм уу. Мөнгө зөнг шаажсан тэгэл ингээл юм одоо Монголын улсынхаа эрх ашиг бодохгүй одоо бусад гадаадын орнуудын юунд яаж магаал улсаа жоохон худалдах маягийн юм эсвэл тийм хүмүүс ер нь бол жоохон үйл хөөр нь бас ячдаг юм шиг л. Зүгээр яг шууд ер нь дигдэх те надад хаяа бас тийг санагддээ шүү дээ зарим юмнууд. Бүр яг нэг зарим юм гэх шиг. Зарим юм ч их нааштай мэдгүй. Яг одоо нэг мэдгүй Ким Жонг ун гэх шиг. Ямар нэг юм болохоор ингээл яг нэг шааш яг ингэх гээдсэн ингэж бодогдсон шүү дээ. Нэг тэгэл бах тий. Яг ингэх гээдсэн юм аа өстө гэл. Бэлгээ бөөд итгэдэг үү? Бөөд итгэдэг үү ч гэж тий. Ерөөсөө Чи ер нь одоо би Монгол тэнгэр байдаг гэдэгт бол итгэдэг. Тэрийг жүжиг гэж бодож байна уу? Мэдхгүй маник тоод гэж. <laughs> Тэр яг одоо яг тэр одоо бид тэр яг тэр бөөг хүндлээд би ингээд зүгээр суугаал байдаг л таа гэж. Би хэрвээ хүндлээгөөс босч очиж шууд те хувц цоныг суулж муулал. Үсэн бас жонгод монгод гэл манил тийш яаж болно шүү дээ. Тэгээ би тэр хүнийг хүндлээд шашин машины ч юм уу те соёлоо хүндлээ би зүгээр л Яг гоо яг ингээд яг ингээд тэр хүн бөөл ихлэх бас жоохон эвгүй болдог л та бас та. Яг нэр нэрнгсэн юм байд юм болов гэж жоохон хайлт айж байдаг ч. Би мань бол 100% итгэдэггүй. 30 40% ч юм уу. <laughs> Тийм үү. Гэтэ яг хаа бас яг л зарим юмдыг л яг хилчгээл идэв шүү дээ. Арт чинь тийм хүн бай мөн байна гэж юм гэлч юм те. Чингдэг барьдаг гэдэг ч юм уу. Хаяа бол оноо л хилчдэг л дээ. Чи итгэдэг үү? Мань бол мань бол бас нүдээр харсан юм чиг шээ. Нөө хэнийг үү? Тийм тийм. Тукаг бүлж хатна. Тийм. Чүүк. Өөр өөр өөр бол зөндөө зөндөөчтэй. Өөр өөр бөөдөр очижсэн л та. Гэтэ яг яг яг ингээд яг яг ингээд найз хүн чинь бөөлж ингээд үлбэр яг тэр чинь мөлийг хамгийн зүгээр яг амар яг эвиденс шүү дээ гэхгүй. Тэ. Бүр нүднэр чинь шал өөр юм болж байна л тэ. Танигдахааргүй болж ингээд ч тэгэл Эйгүй шүү. Ойл зүгээр өөр хүнээс өөр хүний л өөр хүн болчихж байгаа юм чи. Зүгээр л би энэ одоо зүгээр нэг нэг тээврийн хэрэгсэн шиг те өөр хүн ороод ирчихэж байгаа байхгүй. Би энэ зүгээр мессеж хүлээ авахч байгаа шүү те. Би энэ бол Тэгэхээр яг энэ <coughs> Тэр ой. Хм. Сони энтэй ой. Зүгээр ингээ би энэ бол хоосон зөө. Би энэ хоосон тэгээд шууд сүнс нь гарч онготой өөр сүнс орж ирэл тэр биеэр нь ингээд ингээд юм юм хийгээ шаа тий. Тэр ямар сони юм бэ бүр яг нэг яг нэг хүлээ авахч бүр нэг тийм юм шиг Тэгтэн одоо тэр бие одоо юу юм бэ? Тэр хүлэн авахчихын сүнс нь бас өөр өөр газар очсон байх тийм ертөнцид очсон мэт. Тэг ингээд зүр хүлээгээ сууждаг ч тийм. Тэгээд тэгээд эсвэл заримдаа ингээ унтаад байждаг. Эсвэл зүгээр яг ингээ хажууд нас үйж сонсоо байждаг. Тал ингээд нэг. Тэгээ ихвчлээ яг өөр өөртөө тийм шиг л гэж. Миний хоёр удаа үзэлт хоёулаа яг асуусан. Юу гэж хэлсэн бэ гэж юм гэл. Таар тэг юу гэсэн бэ? Би ерөөсөө сонсоогүй юмсан. гэдэг ч юм. Тэр бол ламнараас л надад илүү санагдчих. Ламнар чи яг одоо Монголд байгаа <clears throat> яг тэр нэг амир тийм би бас амир дургуун мургуун бол биш л те зүгээр яг бод бод удаагийн яг сургаал нь болохоор яг тий өөрөө ингээ эхлэе гэгэрчээд <clears throat> тэгсэн гэж байхгүй. Надад ерөөс миний хийсэн юм юмд ерөөс ерөөсөө итгэж болохгүй. Зөвхөн өөрийнхөө өөрийнхөө биеэр л ингэж үтсэн юм а юмдаа итгэ тий. Тэгээ би ингээд гэгэрсэн. Гэтэ надад бити итгэ та нар өөрсдөө ингээ гэгэр. Тэг өөрсдөө өөрсдөө тийм болохоор гэгэрлэг ол гэж юм. Нэг юмыг ингэж шүтэх биш. Тэ одоо боддааг шүтэх биш зүгээр өөрөө яг тэр боддаагийн яг тэр одоо эргээгэрсэн тэр төвшөнд яг очих хэрэгтэй. Очихын төлөө ингэж яг яд юм шиг яг сэтгэлээ одоо дотроосоо ингэж яг могоо гэвэл ашсан. Тий. Дотроосоо ерөөсөө одоо хүн хов хүн ингэж дотроо гэгэрдэг тий. Христ мрист бол Христ тэр хийх шал байлаа шүү дээ. Тэр бол бүр юм бүр татал тэр үлээж хууль шаадаг үст. Диктаторын тий бүр засаг үст тий. Ингээд номдэр баха хууль бичсэн. Тэгээл тий уншаашаа. Христийн шашин юу хоёр ч тийм шүү дээ лал тэгэж болохгүй ингэж болохгүй тэгвэл тэгээ нэггүй ингэн мусульман зэндэ гэж боддог байсан мань угаас аллахт итгэдэг алла алла итгэхгүй байста би нэг бөөмөд бас итгэдэг юм уу чи үзүүлж ирсэн үү бөөд нэг л удаа үзүүлж ирсэн нэг э, тува бөөд үзүүлж ирсэн тэгэл тэр хэр байсан шурдал хайсан биз та юу бол ташууртал гिचи болсон. Тэгэл за. Тэр ташуурцсан зүгээр ингээд нэг яд юм шүү. Юм уу минь өргөдөг. Албаар чанга ташууртаа шүү. Үгүй тэр чин бас чанга ташуурдаа шүү дээ гэж байна. Чамааг чамааг өвдгий гэж ташуурж байгаа юм шүү дээ. Окей. Тэр чин 50 shades of grey биш. Мөн за. Чамааг өвдгий гэж ташуурж байгаа биш, чамааг өвдгий л гэж ташуурж байгаа гэж байна. Гэтэ мэдгүй гэж. Чи Христийг юу гэж бодд? Крис тэгээд лалын шалж хоёр хоёул амар хоорондоо амар холбоотой юм байл ш тэ. Тийм хоёулаа бүгд каран дээр чинь юун дээр Jesus гардаг мардаг гэл. Харин тий хоорондоо их ойрлцоо юм шиг л ш. Тий ойрлцоо. Тэгм тийм болохоор хоорондоо бас амар дургүй байж магадгүй те нэг нэг амар үгүйсгдэг. Корон дээр чинь хэний гиг Мария эднэрийг бас амар юу лээ Сент гигийн Мария эднэрийг хүлийн төшөрдөг ямар дайрих эднэр гэж мэгж тэгж яддаг гэж л шүү дээ. Тийм аа. Гардаг гэж лээ. Тэгээд нөө юу ч юм те гурван шашин байгаа штэ. Христийн шашин. Тэгээд нөө нэг э, лалын шашин тэгээд нөө еврейд евдэй гэдэг штэ те еврейчүүдийн евдэй юм уу тэр нь. Евдэй ч үлээ жууд жууд жууд тийм жуудүүд тэр гурван judaism гэдэг холбоотой тийм тэрийг одоо монголоор яг юу гэж нэрлэлтэй мэдэхгүй ш. Тэр гурвын гурвынх нь яг ариун хот нь Иерусалим гэж. Тэгэл тэрний төлөө бүр ингээд бүр дээр үсээ Тэмцэл юм. Тижээний сони юм хар юм хайрцаг гэдэг үст тэ. Оо тэр чин Мека. Сауди Арабт. Тэ тэр чин Сауди Арабт байдаг шүү дээ. Тэ. Тэр чин нөгөө юу Мухаммедийн бус гэдэг лөө. Тийм мэдгүй. Тиймэрхүү юм яриад байгаа. Зүнч Мухаммед. Мухаммедийн тэр чин бол зүгээр яг Карандор бол яг тэр үл яг лалын шашны бистэ бол амьдралтаа бол нэг удаа заавал харж явах хэрэгтэй гэсэн. Амьдралтаа нэг удаа заавалч очдөг гэсэн тийм. Тийм, заавалч очдөг гэсэн. Бүр тэр тэрний бичлэгнүүдийг харсан уу? Мека зүр бүр хаар харцсан чигэн сүртэй харагдахтэй. Тэг бүр тойроо бахан хүмүүс ингээ тав цагаа овцсон хүмүүс. Амар тийм all black харцаг шах. Төрийн харцаг нэг шиг киноны хэсэг шиг харагдаж байгаа тий. Сансара юу лөө? Тэр киног үзчихсэн үү? Самсара. Тий. Хайлтал авчихсан. Тэр гоё кино. Сүртэй кино юм л гэж. Ямар ч юм зохиол واخгүй зүгээр л яг юм ингээ харуулдаг хэвчээ тий. Чинжээч нэг юм сонио. Хятадтай үйлдвэр мүлдвэр гардаг юм уу? Тийм үү? Тэр хүмүүс ингэ юм юм гэж. Тэр хүмүүс бүр амар өрөвдөлтэй хард те. Амар нэг юм бүр амар хурд игээ те. Бүр тэгээд тиймээс өөр юм хийхгүй тийм хийсээр агаал бүр эсвэл тийм мэрэгчтэй. Одоо энэ Apple-ийн iPhone-уудыг үйлдвэрлэж байгаа Foxconn гэдэг хятадын үйлдвэр хэдэн мянган ажилчтай гэлээ. Мангар болон мянган ажилчтай төнгөтэй ажилчдны ажлынхаа тэнд уусаа дотор байртаа тэрнчэнэ амьдэрдэг Юусе баг л бүр юу шац. Амьдрал нь нөө баг. Тийм бүр нөө хөдөлмөрийн лагер өд штэ. Одоо бүр хүмүүсийг цүлж мүлдэг байсан те. Одоо дайны цэрэг мэрэгтэй олзлогдсон цэргүүдийг шаадаг ч юм уу те. Тэрэн шиг байгаас те бүр кемп те лагер. Тэгээ тэнцэн <clears throat> хитрхи олон хүмүүс байшингаас өсөрч амиа орлогдохоор нь тэр үйлдвэрийнхаа тэр доор ингээд тор тавьсан ч гэж хүмүүсээс нүсрэнгүүт ингээд барьж аваа буцаа ажил руу н оруулдаг <laughs> гэшээ. Бүр амар шас. Зүгээр тэгж асуудал шийддэг шас тий. Тий. Зүгээр тэгэд яг жоох нөгөө нэг ажлынхаа юг жоох сайжруулж олно да тий. Тэгэхгүй зүгээр л өхөөлөхгүй буцааж ажилуулах. Тийм бодохгүй шүү дээ. Тэгэл Америк тийм бол тийм э, тийм байгаа болохоор л iPhone iPhone-ы үнэ нь одоогийн байгаа шиг байгаа шүү дээ. Тийм зөв Америкт үйлдвэрлэдэг байсан бол Америкт одоо Тэ ажилчдын цалин мэл нүндэр тэ бүгд бүгд даатгал матгалтай гэрч. Бүгд амир тэ хүний хүний их чөлөө ярддаг стандарт гэж. Зардал нь юу болчих жоох ихсэж ш тэ. Тэгээ iPhone-ы үнэн нэгсэн. Бүр яг энэ ион ион литиум ион гэдэг лөө. Гар утасны нөгөө нэг юу идэг, батарей идэг. За. Тэр бодис чинь бүр Африкт Африкаас олборлдог гэж Конго мөн. Тий, нөгөө Африкийн хүүхдүүд хогны цэхэс нөгөө нэг ингэж түүж ирж олдог уу? Тийм бас зүгээр ингээд юм уул муулнаас ингэж тг тг тг гэж жижиг юм зүх мөхөр те. Одоо тэгээд тийм хүүхдийн хөдөлмөр тийм ороогүй ууц одоо дэлхий дээр бол байхгүй гэж л шүү дээ. Харин одоо бүх одоо энэ манид ашиглаж байгаа юм. Тийм манид бол тэгэл одоо Африк хүүхдүүдийн амьдралынхаа тий амьдралынхаа төлөө зовж олсон хөдөлмөрийнх нь юм ин. Тэгээ тэрийг бодлоо Африкууд ингээд бүр Африкийг харуул яг Монголд байж болох яг юм сценаар ахгүй. Гэтэ монголчууд бас арай сэтгэлээ бүр дордог л байна л та зулж гэж. Гэтэ гадаадууд ингэж очиод ерөөсөө энэ одоо нэг иргэний дайман болдог тэр юм юмтэй бүгд толботой л юм л юм. Барууныхны ингээл оролцоол бүр дээр үес Африкийг бүр ингэж бараг өстө бүр Африкийг зүгээр цөлмж байгаа. Тэр нөө нэг юу нэг тэмцлэг өст фэйсбુક дээр сая нөгөө нэг юуны үеэр боосон сая ярамгийн тэнцээ 200 бөө бөөлөд тэгээд ингээд онготууд орж ирээд нэг бичлэг өсч фэйсбુક дээр төв одоо энэ юм хар төрхтэй хүмүүс байдаг мэддэг та тэр гэдэг ч жоохгүй онготууд онготон гэсэн чинь тийм юу африк харуу дуугсч тийм тэд нар бол газар дэлхийгээ ухсаар агаад өөрсдийнхөө одоо нэг дээрээс нь ингэж харж авдаг тэнгэр те бас онгодуудтай юм байна л да. Тэр нь харахаа болоод бүр ингээд ингээд бүр тарчигтаа тулаад бүр ингээд одоо ингээд зовж байгаа. Юусе те. Зовж байгаа учир нь бол тийм гэж. Уул нь бол амар онгодуудтай юм л да Африк бом юм. Бүүнчтэй. Тэр чинь вуду вуду мууд шааж байгаа. Амар жатга матга тийм янз бүрийн мэдээ яг Америкт ч хүртэл айгүй юу юутэй л байгаа шүү дээ. Нүд юм юу Тэнгэр мэнгэртэй байж л байгаа шүү дээ. Айл Америкт. Яг зүгээр Америкт л байхгүй. Америк ч янз бүрийн үндэстэн баг шүү дээ. Зүрж цагаан ирсэн үү? Тий, тий, тий, цагаан ирсэн. <laughs> Америк гэдэг шүү дээ. Харууд бол яг тийм. Аазууд бол бас яг бас тэнгэр мөнгөрөттэй. Тэгээ бүх газар л одоо цагаан арьснууд бол бас жоохон хэцүү л энэ тэдний одоо барууныхаа одоо энэ юунууд бол яг юм жоохон тийм материал материаллык юм ингэж илүү одоо гартаа оруулсан юм да илүү тэрүүгээр ингэж жоохон онгод муутай л юм байна те <laughs> Тэр онготой олоо яг яасан бох. Дээр үед бүх одоо нөө юунууд чинь тийм юутайс гэсэн. Одоо тэр бүр ром моми үед шүү дээ. Роми эзэнтгэрний үед одоо нэг зэрлэг тийм бас хүмүүсээс шүү дээ. Варвар. Герман, Герман тэг хаашаага тэр юуны Скандинавын тэр хавийн одоо нэг овог аймагуд те. Бид нар чинь бүгд нэг э, юутайс гэжлээ бас тийм одоо шүтдэг тийм тийм байгаль майгал байгальтайгаа их ойр байсан. Тэр үед бол яг бүгд юм янз бүрийн одоо онгод тэнгэрт тийм юмнуудыг шүтдэг. Тэдний дандаа юм нэг яг тэр нэг юуны пег паган паган пеганизм гэдэг юм лээ. Тэд нар болохоор яг ингээд жоохон юм уу яг нөө христ дээр гардаг одоо нэг чөтгөр мөтгөр нэг юм юутай байж тийм ямаан толгоо молготой тийм Тэд нар бол зүгээр яг тийм онгод тэнгэрүүд золус савдаг мавдаг тийм яг ингэж яадаг. Шүтдэг байсан. Тэгсэн чинь Кристийн шашин орж ирэл өөрөөсөө бусад бүх юмыг шууд өгөөгөл бусад одоо тий одоо монголоор бол нэг удган модхон ч юм уу тий тийм эмгтэй бөөм мөнрийг бол шууд одоо энэ шулам гэл шатаагаал удахгүй шүү дээ. Ирэхтэй шулам гэж ор байдгүй шүү дээ. Эмгтэй жишээ шатаагаа шүү. Тийм тэгэл ямар нэгэн тиймэрхүү юм юм одоо нэг тийм нэг юунууд идэв штэ. Отчноор идэв штэ тийм хүний хүмүүсийг ингээд эмчилдэг. Гэтэ нэг юм барайцсал маслартай нэг яг тийм юу аргаар биш. Аа. Араа нэг тийм бас нэг тийм юм уугийн застдаг, аурагийн застдаг ч юм уу те. Тийм энэ тийм хүмүүс эднэрийг бол бас амар тийм им им им ингэж нэг юм умаар ургамлаас ингэж им им юм гаргаж авч уунгут ингээл өвчин тайлагддаг ч юм те. Тиймэрхүү юм хийдэг хүмүүсээ бүгднийг надаа шууд одоо христийн эсрэг гээл тэгэж амар яа. Шулам гээл. Шулам үеч одоо сүүл зур wizard ч гэх юм уу те. Одоо wizard гэж ярьдаг штэ. Бурхан л чамааг аварна. Тэгэж. Чи бурханд л итгэ. Монгол болохоор яг бас жоохон бизнес болсон шүү энэ. Шарын шашин гэж. Христос уу? Христийн шашин уу? Шарын шашин. Яа боддын шашин. Аа төвдөөс орж ирсэн Монголд. Улаан шар гэж хоёр өөр тим юу исэн бэлээ. Тэгээд тэд нар нь бол ерөн жоохон улс төрийн л юутай. Улс төртэй холбоотой. Одоо энэ лал малч бас улс төртэй холбоотой шүү дээ. Шиа, Сүннийг хоёр өөр тим урсгал гэдэг юм л шүү дээ. Одоо нэг э, христийн нөө католик юу гэдэг шиг те протестант гэдэг шиг те тэр шиг юм хоёр өөр Тэгэл хоорондоо бүр алдсан шээ. Тэгээд бунд тэр орондоо бас нэг юутай бол христийн шашин шүтдэг бас нэг хэдэн хүмүүстэй бол тэднэрийгээ бүр ингээ алж маллаа бүр. Лаагш. Тэгээ нэгэрт тийм болоод байгаа хэвээр Боко Харам гэдэг нэг тийм юунууд лалын бүр яг нэг хит даврагчдаг шахгүй зүгээр л нэг амар амар стандар христийн шашны нэг шүтдэг бахан охтуудыг христийн сургуульд сурдаг бахан охтуудыг хулгаалаа шатчихтай хэд хэд охт 300 хэд охт Өшөө зүгээр л хэдэн мянган хүн зүгээр л алсан гэж шүү дээ, тий. 2000 хүн үү? Бараа 2000 гаруй. Гэхдээ исламчд бүр арай л амира тий. Би Монголд бас ихтэй байгаа шүү дээ одоо энэ. Казак башхан руу. Казак, казакод. Тэд нар л тэгтээ нэг тийм амир юу биш л үү. Террористууд биш л үү тий. Биш л тий. Гэтэл би итгэхгүй байна. <laughs> Аа. Тэгээ тавс юм уу энэ бол яг энэ шашин ийм юмнаас болж хүмүүс хоорондоо ингэж алдсаж яах гэдэг бол нэр үнэхээр тэнэг ямар азар Монголд ийм байдгүй нэ тэ. Аз олж Монголд одоо энэ юу байгаа шүү дээ. Шарын шашин. Гэтэ яг энэ аз олж гэхтээ тэ. Тэр нь барыг гайгүй байгаас тэ. Илүү тийм номхон тэ. Лам мам одоо нэг яадаг шүү дээ. Харин Христ Монголд орж ирж байгаа бас христийн шашнууд бол бас л яг амар зөвхөн өөрсдөө ингэж хөтүүлэх гэдэг шүү дээ. Зүманд ирж юм. Зөвхөн бурхны та ертөнцийн эзнийг ингээд тий яавал маавал. Мэл чинь нэг удаа кибер тоглоо бичүүлээ хараа явжсан байхгүй. Тэгээ энүүр ингээд юм хотоо тавьсан хатгац байхгүй. Тэгэл амар халуун 100 тэгэл яа тэгэл өвдөл явжсан чинь баахан хүмүүс ирэнгүүтээ чи христийн юм итгүү мэтгүүл баахан тийм ярьж ярьжсан байхгүй. Тэгэл нэг лабор итгүүлэх гэж шагаал Чигээс юу ч боддог ах юм дөө гэл баа хөшин биш та нар заа. Тэгээ нэг <laughs> тий эсвэл нэг баахан э, миний юу надаас жоохон хөшин огтуд ч юм уу. Тэгтгмгүйт нь би зүгээр ингэж бодоод за хэрвээ миний өвж байгаа өвчнийг идгэх юм бол би тэгвэл итгэлээ гэж бодоод аа чи тэгж хэлсэн. Тий тэгээ би хэлсэн ах энэ ч ингээ өвдөд байна гэсэн чи шууд бүгдээрээ ингэж энэ энэ энэ хэвцээ ингэж гараа гэж байрлуулан гутаа. Яг бүгд залбирч байна. Тий бүгд залбираш тий эцэг минь энэ энэ энэ хүүхдийн зовлон шаналнг аваад яваач а тэгж биш хаа. Тэг ерөөсөө ерөөсөө идгээгүй гэж. <laughs> Би тэгэл өвцөн чигээрээ л харьсан гэж. Яг тийм тийм маягаар яг үйлчлэхгүй л ахал та. ертөнцөө хийцэн гэж. Яг тэгэл өөрөө өөр тиймэрхүү Уу яг өөртөө тэгэл тийм тийм. Тэгэл болно гэж бодоол над нар худлаа ингэсэн л байгаа шүү дээ. Тий. Гэтэ тэд нар бол яг дотроо амар итгэж байгаа шүү дээ. Ямар ч тийм эргэлзээгүй эргэлзээгүй итгэж байгаа шүү дээ. Бүр яг бүр эзэн яг байдаг гэд бүр яг бүр итгэцэн тий. Яг тиймэрхүү итгэл бас л бас хүчтэй явах те. Тэг, манчин бас ингээд бас баахан христүүдтэй нийлдэг байсан шүү дээ. Христүүдийн сүмд нь очижсэн, шоу дээр нь зөндөө очижсэн. Ямар хөө шоу шахаа. Бүр амар шаад шүү дээ. Бүр эзнийг эзэнштэй шаадаа. Бүр бүр тэг бүтэн цаг 2 цагийн юм концертод болоод зөө хамтлууд ирж дуу муу тоглол. Ер нь христийн ятай. Тэг бүр юм христийн утга гэдэг. Бүр мангар том заалан зөө бүр экспонд 100000 заарж ордно юм шиг. 50000 юм уу та. Тиймэрхүү том тим зааланд очивол баг дүүрд шүү дээ. Суулм бол олддгүй шүү дээ. Тэгэл тэгэл өөлж мөлж байгаа. Заавалчгүй өөлөө шаач. Заавалчгүй өөлж байгаа хүн байна гэж. Тэнгүүд нэг юм дандаа нэг Тэгвэл дандаа нэг юм сонин юм хэлээр ярьж байгаа юм. А шомна намар намар намар намар гэсэн утахгүй юм яриа шээ. Ямар ч хэл биш. Би э, яг нэг юм тийм зүгээр юм латин хэлээрөө мэдгүй үсттэй. Ямар хэл юм бүү мэд. <coughs> Тийм л байд юм яа. Mother юу л Tong л ангичлээ нэг сонирм яриа шүү. Tong Tong. Католик юу биш үү? Католик яг Christian. Католикууд тэгж тэгж яашаа тэгж ингэж араш манай гэж ярьд юм уу? Католик зөв латинаар ярьдаг үстэй. Аа. Католикууд латинаар ярьд юм уу? Зүгээр гоё гэж дуулж мод биш лөө. Дээр үеэсээ библийн тийм нөгөө Европыг адгаж яасан юу шашин штэ католикч аа. Тэгээ ингээд чикен чикен бацдаг ашиг чикен гөрдөг. Яг одоо нөө юунаас харалтай юм шүү. Ром Ромын үеэс. Поп те пап хамплам. Тэ тэ тэгээ нөгөө нэг юу Amen гэж шаагаад байдсан штэ. Амен үү? Тэр бүрийг Амен гэж шаадаг. Тэр чинь латин үг юм шүү те Амен гэж. Амен. Яг ингээд латинаар ингээд бүх юм ингээд яг бүр тэмдэрийн За тийм нөгөө юу гараа шууд Монголд бас католик сүм юм байд ш тий. Сүнжин грандын тийм Улаанбаатар тийм нөгөө юу католик дотроос өөр өөр л идэм шиг үлээ. Тэр юу штэ одоо шинэ поп поп Францис илүү. Тий. Тэр чинь яг Латин Америк өстэй штэ өөрөө л. Тийм тий. Хаанах хөлөө Аргентин хөлөө. Тийм баг та Аргентин байсан баг. Тэр Латин Америк чинь бас тэр шигтэй католик орн штэ. Тийм штэ. Мексикээс доош төрчихтэй. Saint Mary-г шүтдэг байсан даа шүү дээ. Тийм. Тэд нар ч нөө Испанчин католик болохоор тийм. Испанаас Испани колони байсан. Одоо нөө юу Филиппин ч гэсэн бас католик католик тийм. Испани колони байсан болохоор гэж. Тэгэхээр бүр бүр яг амар шат гэсэн тэр нэг апокалипто тэр зөөр яг хамгийн сүүлд нь завтай ярьж идэж штэ тий. Чи зөөр тэрэн дээр нэг лам ам шааждаг те юм христийн юу ярьсан. Загалмаа итнэр шаацсан завтай гэрж идэх шаасан амар шууд хамгийн түрүүнд нөө шашин нь шууд шааж орж ирж байгаа шүү дээ тиймэр шашин чинь тэгэл юу шүү дээ тэд нар л өдөртж байгаа шүү дээ ер нь бол орныг хаан мааны тэгэл адилж маслаа шууд поп поп ч баг амар олон тийм хаануудыг бас өдөртж мэдэрдэг нэлээд тийм нөлөөтэй улс төрийн тийм бишоп мишоп гэл норм орн орнуудын бишопд нь амар том том стандарт байгаа. Аа стандарт байгаа. Амар тийм юутай. Бүр нөлөөтэй нөө юуны үед загалмаатны аянда аймаа хийдэг гэсэн чинь одоо яг монголчууд одоо Чингис хааны үе үед тэр үед чинь Европын орнууд ингээ бахан цэргүүд ингэж бүр гаргаж чаад юм руу шаадаг гэсэн. Иерусалим руу очиод тэ нөө Kingdom of Heaven гэдэг нэ Орландо Блум кинод ч тэ тэр мэр тэр үед pop lam хам lam нь яг дэгдэг гэсэн мэт шүү дээ. Уусаа тэнд одоо ингээд манай юуг ингэж The Promised Land гэж юм гэл тэ. Бидэнд амлсан газар нутаг хий амлсан бурхан тийшээ бид нар очих ёстой гэлтэй. Тэгэл очиж байгаа. Католик хүн чинь бас юунд бас амар дургу юм лээ. Юу? Еврейчүүд. Еврейчүүд чинь бас нөө жүүж тэ. Еврейчүүд яг Иесусыг алсан гэсэн юм байна. Яг еврей хүмүүс нь. Яа тийм болохоор дургу юм уу? Мэдхгүй яг хутлаа гэж байна. Ромын цэргүүд л алсан юм шүү. Шахгүй. Аа гэхдээ яг еврей чинь тэгэл Еврей чинь бас яг Еврей чинь дотор шал бас өөр өгдөө шүү. Яхова гэдэг нэг бас нэг юутай шүү те. Бурхантай те шал өөр байт юм аа. Яхова. Тэр еврей гэдэг сайн. Аллаа. Тэгээд ертөнцөө ийдсэн ингээ гурван гурван өөр одоо Орсын бас нэг католик шал өрөдөг гэжтэй. Үгүй тэр чинь нэг нөө ортодокс ортодокс. Тий. Өнөө алдартны гэдэг чинь монголоор. Православны церковь гэжтэй орсоор бол. Өнөө алдартны. Тий. Сайн нөгөө нэг шашинтнууд одоо улс мулсыг өдөртөө ярьжсэн шүү дээ. Тэр бүх чи Версалийн гэрээгээр үгүй болсон юм да. Хизээ хэдэн онд? 1648 онд гэж. Тэр яг 1600 онд. Тийм 1648 оноос хойш бүр яг улсууд яг үүссэн байхгүй. Яг хаанууд биш яг хаанууд чашаа зүгээр яг улсууд яг улс бол яг тусгаар тогтнор байна. Тийш хаалдаж болохгүй гэдэг. Хамгийн анхны тийм озуусын гэрээ. Treaty of Versailles. Treaty of Versailles хийсчлээ. Тэ. Угаасаа тэр яг ус юу юм? Наа чин артстай Oh, no, no thank you. <laughs> No thank you. Өөр санал авддаг юм гэж. Би юу ч юм уу чаддгүй маа биш. Аа, nation state гэдэг шүү дээ. Одоо яг улс орон гэдэг юм. Тэр чи яг Versailles-ийн гэрээгээрээ бүр хамгийн анх яригдсан гэж. Тэрнээс хойш тэгээ яг шаш өмнө одоо pop тий pop ер нь одоо шашинтнуудыг ингэж одоо ишмэтлэхөө болий гэл уус улсаар байх хэрэгтэй. Засгийн газар төр. Тий, засгийн газар төрмөр. Ард ирээд. Манад одоо яг бүр яг юм бас ихтэй яг нөө нэг тука ярддаг гэсэн шүү дээ. Төрийн шашныг бөөгийн шашин болгоё. Бөөгийн бөө мөргөл болгоё гэдэг. Бөө мөргөлч юм одоо Монгол тэнгэрүүтэл ер нь хүлийн зөвшөөрөх монголчууд ер нь их онгоцтой болсод шүү дээ. Одоо хүртэл ингээл тээ. Тийм. Одоо хүртэл ингээл баг хүн болгоо онгоцтой баг явж идэм шүү Монголд ч амар онгоцтой гэдэг шүү дээ. Тийм тэгээд яг нөө нэг одоо ингээл те ард иргэдийн амьдрал хэцүүтэй л ингээд тэгэхээр ингээд бууж ирэл те одоо ингээд бас жоохон зас залруулт ингэнэ. Тэгээд яг одоо яг нэг амар их хүн болгон одоо ингээл олон бөөтэй болоод байгаа гэдэг чинь тэр болохоор яг бас яг тэрнээс болж байгаа гэж лээ. Одоо ингээд тэгтээ тэр чинь бас яг амьдрал хэцүү байгаад бас харагдаж байгаа шүү те. Хүн бол амьдралаа янзлах бөөтэй болно шүү хэрэгтэй болж байна. Бөөдөө болох биш. Бөөн цаанаасаа ингээд бүр тамга тавьсан байдаг хэвчээ. Тэгээ тэр бөөгийнх нь юу хүлээж авахгүй бол шууд өвчнөр өгдөг ч юм уу эсвэл өөрт нь бүр амар гар цохирол тохиолдол тэгдэг л гэдэг. Манай хамаатны нэг ах бас яг тэгсэн гэж л шүү дээ. Бүр амар өвцөг гэсэн. Бүр яг үхийн даван дээр ингээл бөөд тэг бөөд үзүүлсэн юм байна л да. Өөр юу ч ойлгохгүй юу болдог тоо. Үзүүлсэн ч тэгэл наа чин онгот тэнгэр нэрч хүн байж тээ. Хадаг чин тэг юм шүү дээ. <laughs> Хадаг дээр чин тэр онгот тэнгэрээ авахгүй байсаар хагаад Тэгээ аав нь хүчтэй шүү дээ. Өөр гэр орон ч ингээл баахгүй бол аав нь ч өөрөө сүлд нөхдөн шүү дээ тэр. Хин ч. Өө тэр чинь онгот гэрээ аавгүй болсолж бүгд юм уу? Тийм. Тэр чинь тэгтээ баах юм харж бөөлдөв шил үү? Өө тэр хэзээч бөө болдгоохгүй яг ингээд нөө зүгээр явсараа нөгөө нэг нэг удган байд шүү дээ те нэг эмээ. Тэр надтай уулзараа гэдэг. Нэг юм жоохон тийм сэрлэт ч юм шиг үү? Тийм тэр чинь яг нөө юу байхгүй юу? Нөө хүлээж авдаг хүн юм уу? Тэр бас бөө байхгүй удган. Удган. Тэгээд А тэр яг ингээ яг мэдсэн байсан юм байна те. Тийм. Тэгээ ингээ нөө нэг нөө нэг яаж матсан шүү дээ. Эхлээд нөө нэг нөө хүүхд нь ингээл хоноо ариулах гэж явж байгаа ч болоод те. Адуугаа авчрах гэж явж байгаа. Тэгээд тэнцэнэ ухаалтад унцаа ингээ татаад татаад арагшаага ингээ яг татчих юмдаг. Тэнгүүд нь ингээд авчраад тэгээд ингээд э, танаа энэ өвөг дээдс чи онгот чамаа одоо энэ чамдар буух гад байна тий одоо ингээд бөө болох хөстэй байна гэд тэгсэн чинь нөөдх нь үгүй мөгөө гэд тэгж явсараа тэгээ сүулт нүхэш аав нь бас тэгж үсэн юм биш тий Тэнгүүдээ тэр үед бас яадаг гэсэн мөлий орсууд нөгөө бөөгийн домог гэдэг ном өгч тий аюур цаана гүн авахтай э, дээрээс ингэж мандрин унаад үзсэн үү гэж тэр биш үү биш тэрэн дээр нөө нэг орст бас тэгжсэн мэл орст одоо бороод бороод утчим бас бөөтэй тий Одоо ер нь тэгэл Монгол угсаат нь ч бүгд л онгот тэнгэртэй юм, онгот тэнгэр бөөлдөг юм хүмүүс шүү дээ. Тэгээд яг Оросууд яг тэр Сталин майл нь одоо юуны үед зөвлөлт толгот улсын үед бас яг тэгжсэн юм лээ. Одоо энэ ингээд юуг бол амар хордог. Онгот тэнгэр одоо тэг бөөмөг бол ерөөс хордог одоо энэ одоо буруу муруу гэж үздэг. Тэгээд одоо ингээд яг тиймэрхүү автизм мэтэргээд байдаг шүү дээ. Тиймэрхүү өвчнөд хүмүүс Хүмүүс бол ихэнхдээ бол яг тийм хүмүүс гэдэг ч л хүн мөн имчилдэг ч юм уу те. Монголоид гэж шахаад гэдэг гоо. Биш биш, монголоид ч зүгээр юу штэ. Аа, тэд чинь нөгөө ретард хүмүүс лөө. Аутизм гэдэг чи одоо нэг нэг юмд амар сайн одоо те тийм хүмүүс гэдэг штэ. Бүр хит энергит энергит хүмүүс байд юм уу? Аутизм шиг яг яадаг. Юмд одоо нэг юу гэдэг штэ. Би яг сайн бас өөрөө тайлбарлаж мэдэхгүй байна л да. Нью-Йоркийн Нью-Йоркийн нөө нэг юг одоо нислэг тэрэгтэй явж байгаа л Нью-Йоркийн одоо тэр байшингуудын одоо одоо тэр силуэтийн нэг удаа харангуудаа шууд тэрийг тогтоогоо тогтон цаасан дээр бүгдийг нь яг яг адилхан ингэ зурж мураад. Одоо нэг тийм амар чадвартай л баггүй. Тэгсэн мөртөө ингэ яг жирийн хүн шиг болсон юм биш. Юм өмнө нэг анхаарал хандуулж чаддгүй ч юм уу. Юу л Том Крузтэй Rain Man гэдэг нэг кино үзчихсэн үү? Чи үзчихсэн үү? яа удаа ах нь ийм амар мэдрэл өстэй тийм мөртлөө амар ухаантай байдаг. Бүр ийм амар ийм бүр ийм бүр ийм тий бүр ийм гавл ухаантай мөртлөө ийм мэдрэл муутай. Аа. Тэр хүмүүс юм уу тий автизмтэй гэж. Тий автизмтэй. Тэр ясаг сайн мэдгүй л тэг шах. Ай санам сайтай. Аа. Тэсэн мөрлөө нэг тийм social skill авахгүй хүнтэй ярьж чаддаг. Аа. Тэгээд <clears throat> тийм юм хүмүүс нь ихэнхдээ ямба бүх юм ингээд ингээд заавалж нэг маар ингээд байлгадаг. Тийм үү? санагсаад л. Яг зарим нь л тийм байлаа. Зарим нь шүү дээ. Ян зүрээр л тийм шиг юм тий. Тэр нь Тэнгүүтээ нөгөө тэгээд severe гэхэр чи бүр нэг тийм хүнд аутизм болохоор бүр бараг л юу гэдэм шиг л. Ямар ч харилцах чадваргүй бодргүй. Бараг зовлж гоо. Харж явах хэвээр. Аа. Жи гайгүй жоох юутай бол яг нэг тийм айсал мэсайтай. Тэгээд жоох тийм юу байхгүй. Social skill байхгүй яг нэг чиг шахгүй. <laughs> Энд ч аутизм зүгээр шүү. Чи ч зүгээр шүү дээ. Тэгээ Орос болохоор яг тэгж яадаг гэсэн мэл яг тиймэрхүү бөөмөө тийм хүмүүсүүдийг яг амар тийм хөдөлмөрийн лагер руу цөлдөг Сибир Мибирийн амар ажил хийлгэж лагер руу юу? Тийм тэгж ажил хийлгэж төмөр зам мөн бариулж тэгж бүр ингээ алдаг бараг тий үхтэл нь ажилуулдаг. Тийм эсэм л. Тэр үед ерөөсөө ямар ч нөө шашин байхгүй одоо нөө яг манайх ч нөө нэг яг шашин шашин байхгүйсэн шүү дээ. Бас яг социалист үедээ. Одоо Оросын юунд багт. За, социалист орнуудын тийм зөвлөлт улсуудын бид нар чи юу хийсэн шүү дээ, эрх мэдэл жишээ нөө. Тийм, тийм, тийм. Тийм бахад ч манх ямар ч шашингүй байсан шүү. Тийм, маний Чингис хаан маань Чингис хааныг бас ингэж амар яадаг үүсгдэг орсон. Тэгэл ер нь амар сонир монголчуудыг бүр ингэж чинь бүх юунуудын ингэж бүр яасан байгаа хэвээр ой ой санамж одоо тэ арт түмний тэр бүх түүхийн бүр ингэж буруу болгож тэ тэгж нөлөөлжсэн байлээ бөө мөө тийм нэг талаар яах ярихч ирэхгүй байдаг гэсэн гэж лээ тэгэл тэрийг мэдх юм бол шууд одоо нэг ямар нэгэн яг 90 он гараад шашин машин тэр бүх юмний эрхчлөө гарч ирсэн гэж лээ хэвэл мэдээлэл одоо бүх юмний Тэгэл Америк шиг болсон. бэлгийн ярих юм биш. Эй. Хэдэн цаг үтсэн? Тэтлээ явъя гэж. Хамраа уун, хамраа угаа нэмээ уун гэж. Мэн хамраа угаа шөх шах. Чи микрофоноор ирдэг гэж. Хамраа угаах уу? Чи зүгээр ийм юугаар угааж болж шүү дээ. Ийм цайны завар хийдэг юм байдаг шүү дээ. Тий. Тиймэр угааж болж шүү дээ. Ингээд нөө нэг нэг нэг нэг нэг юм гойж тийм аа ингээд нэг нүхнийхээ хамранд хийгээд ингээ хамаа нээж хагаад тэгээ ингээ гойж болдог ш. Тэгээ нөгөө хамраар чи ингээ ус гойж хэвчтэй ш. Тийм. Гэтэ шах нь хамаагүй хүчинд хүчиндэд гойшаад юм блий. Хүчинд хэрэгтэй те. Тэр каналыг цэвэрлэх хэрэгтэй гэж байна. Тийм мэдхгүй л одоо хүртэл ингээл ямар нэгэн хэмжээний нос байж л байхгүй. Тий. Энд чинь тэгэл нустал явааш. Гамрит бол шүү дээ. Гамрит baby. Тэр нөө энийг чинь нөгөө бах уус сууж нэг бөөлч нэг өөрөө зөвшүүлдэг гэсэн тэр нь ядаг бол. Бас цэвэрсдэг л бах те. Бүр ингээд навшийн лөв зүр бөөлч л уус суугаал тэгэл хамаг юм. Аа. Тэнгүүдээ хотоод аваарсан цэвэрсдэг л. Тэг бүр ингээд жаккес тэр тэгэж яагаад гэсэн шүү дээ. Йоо. Юу лээ нөө жаккес илүү юм дэр wild boys л юм. Аа, Wild Wild Boys л гэж боддог. Тий, тэр минь дээр тэгээд тэгж яасан байхад зүгээр бөөслөг ус ууж муугаа солиороо шээ. Итгүүч <laughs> ч бас яд үстэй зөвхөн одоо нэг юм уу. Итгүүч л яг нөгөө йога мога хийдэг стандарт шүү дээ. Тий. Тэр тэр явыг бас амар тийм хөг одоо яасан те тэр талаар ингээ хөгжүүлсэн гэж. Гэтэ тэрийг бол манайд бас сайн мэдэхгүй л те яг нөө ямар яаж мад би юм л те мацаг өрж мэрдэг. Тэр нийтгийн тэр нэг юм бас монголч халтартай л юм шүү дээ те. Йога моганы. Тий. Тэр нэг багш багш нар байдаг шүү дээ. Мах идтгүү нэрөө. Яг нөө нэг юунууд байдаг шүү дээ цагаан болтонгууд. Шри шри юу вэ? Шри шри ранка. Тэр шүү дээ те. Тий амар шүү дээ. Өшөө бас нэг нэг амар хоошо. Нэг амар хөт нэг бүр амар олон юм хийцэн нэг юм йогочлууд тэр бачгаа химлээ. Йогочин гэж байна. Нэг юм халзан бас амар хүчтэй санаж байна. Тийм мэдхгүй юу? Хүчтэй. Тий. Ямар хүчтэй? Ут толгон дээр машин ингэж бай ингэж байлж байлгасан. Тийм үү? Тий. Сүмэртлээ ёо сүмэртлээ амар гоё зурж муурдаг. Сүмэртлээ амар бяцлал хийж мэддэг гэж. Сүмэртлээс амар шаалтдаг. Fuck the police 50. За тэгээд хэдүүлээ дуус харилтад өгш. Yeah, тэл мэдрэмж энэ бол 20 дугаар дугаар, 20 дугаар анги. 20 дугаар бүлгийн, 20 дугаар бүлгийн season 2-ын Эпизод 20 ааш. <laughs> Сизний чинь монголоор юу юм бэ? Тийм, хэдээр үлрэл гэл. За за. Манайх энэ бол зөв хоёр дахь хоёр дахь удаагийн танил мэдрэмж гэх шиг. Өмнө өмнө бид анх яг яаж хийх юм мэдгүй ч тий одоо бол яг цэвэр ярен ярэний болсон. Цэвэрчгтэй ер нь бол жоохон хөгжмтэй ихтэй. Тэгтээ баг хөгжим байдаг шүү дээ. <laughs> Тий яг эхэлж дуусгалаа. Эхлээд хөгжим тэгэл нийл яриа. Тэгээ <laughs> яриа бол тий Иймэрхүү ярианууд бас сая бол сонирхолтой юм ярилаа. Шашин төр аа ус төр шашин тэгүш хууль юу 2000 За за тэгээ баяртай найзуудаа сайхан амраарай. You don't even know it. Oh, high class niggas. Oh, This shit sound crazy. This shit sound crazy. Fly shit only. This shit sound. You know what I'm saying? It's a thousand dollar pair of shoes, you don't even know. It's a thousand dollar purple lane, you don't even know. Just half a million dollar car, you don't even know. I came up from the bottom, you don't even know. My niggas all ride with me, you don't even know. Got killers with me right now, you don't even know. This million dollar watch, nigga, you don't even know got a million dollar crib, nigga, you don't even know it. Hey, that monster truck sit tall as fuck, it's so big, can't even tow it. Don't like snakes, keep my grad cut so low, can't even more it. Sip done, period, look high, glow, no, no, we don't do more it. If it ain't PJ, no rose for me, host don't even pour it. Spent song tone for it. Button down Michael Kors. Always on like the refrigerator unplugged, then how you know it. AP and that P gate with a bright lean when on board. Got a masterpiece and a 41 millimeter, you ain't even know it. Keep the 45 in my pocket, I ain't gon' show it till I have to pop it, then you gon' know it. Damn, who shot you? They don't even know it. Hawks game, fucking Floyd. TVC front row it. Rocco the Dunn, CEO it. Ain't got a rapper, you know it. Nah. It's thousand dollar pair of shoes, you don't even know it. It's thousand dollar purple lean, you don't even know it. Just half me dollar car, you don't even know it. I came up from bottom, you don't even know it. My niggas alright with me, you don't even know it. Got killers with me right now, you don't even know it. This million dollar watch, nigga, you don't even know it. Got a million dollar crib, nigga, you don't even know it. that nigga show you that re-rock, you ain't even know it. I die over these Reeboks, you ain't even know it. Put Molly all in her champagne. She ain't need none. I took her home and I enjoyed that. She ain't need none. Got a hundred acres I live on. You ain't need none. Got a hundred rounds in this AR. You ain't need none. Got a bag of bitches I play with on cloud nine in my spaceship. Zoned out, but he stay fresh from zone one through zone six. Bricks all in my blood, birds all in my dreams, boats all in my yard. Lemon pepper my wings, I'm about to get you fuck niggas whack. You ain't even know your main nigga about to turn his back. You ain't even know Been rich about a year now, you ain't even know had a long talk, my count, I ain't even blow it. The whole gang bit my shit, you ain't even know it. ASAP on the remix, you ain't even know it. I mm. said these niggas need love. Got a crib, can't even afford. In the club, looking on board. Showing your money, you ain't even throw it. In that crib, you don't even own it. That lean, you ain't even pour it bad bitch dream about my dick, you ain't even know it. She poppin' it, droppin' it low, mm. Oh. droppin' it down to the floor. Mm. Give you the feeling it's yours, open you score, you ain't even know it. Mm. She asked about my journey, yeah, she sat up on my lap. I said I'm fresh about the slums, but I ain't never going back, you ain't know. It's down on a pair of shoes, you don't even know. It's down on a you don't even know. Just half million dollar car, you don't even know. I came up from the bottom, you don't even know it. My niggas alright with me, you don't even know it. Got killers with me right now, you don't even know it. This million dollar watch, nigga, you don't even know it. Got a million dollar crib, nigga, you don't even know it. Got tats all in my skin, up to my forehead. Yeah. Tryna hide all that pain, I don't wanna show it. Uh. I'm about my dollars, I crib flow it. What's the use of having that ass? You ain't gon' throw it. I say throw that ass. Throw that ass. throw that ass. Got the city on my back right now. I'ma need shoulder pads and every photograph I take. Picture. Niggas know I got them prize. Richer. Jealous niggas I despise. Pistol. And if she a cutie pie, I eat you. Got half a key in my car. You don't need none. I don't have a key to my car. That bit foreign. Ammunition on me, I Rambo Watch me swag to this beat, I'm flamboyant. We got a lot of marijuana. If you see me got a problem, run up on me like you wanna. Guarantee we gonna solve him. If we thinking someone shot him, hit him with a bottle. I'ma let a nigga have it. Started from the bottom, now my diamonds look like autumn. And police don't even call him. It's a milli if you call him. Presidential Raleigh is a ticket if you want it. And I showed you little niggas, you can get it if you want it. Boo! U O E N O. Oh, that good weed, you don't even blow. See, I drank so much Bombay here tonight, can't even drive. And that head feels so good to me that I can't even lie. See me all up on the curb, you think I'm drunk the way I'm swerving. See you ask how much it cost, you niggas got a lot of nerve. So much money on the motherfucking bottles up in here, I got nervous. Order more car service, Phantom Rolls Royce curtains. Rolling more and that's curtains. Young Khalifa, that's curtains. In Taylor Gang, we worship. It's down all the shoes, <laughs> It's down all the you don't even know it. Just a half million dollar car, you don't even know it. I came up from the bottom, you don't even know it. My niggas all ride with me, you don't even know it. Got killers with me right now, you don't even know it. This million dollar watch, nigga, you don't even know it. Got a million dollar crib, nigga, you don't even know it. Ayy, we turned up every day, you don't even know it. Got your bitch with me right now, you don't even know it. We turn up in the club, you don't even know it. Got a hundred bottles coming, you don't even know it. We came up from nothing, you don't even know it. Driving half a million dollar car, you don't Bitch speak no English, you don't even know it. It's a thousand dollar pair of shoes, you don't even know it. It's a thousand dollar pop lane, you don't even know it. That's a half million dollar car, you don't even know it. I came up from the bottom, you don't even know it. My niggas all ride with me, you don't even know it. Got killers with me right now, you don't even know it. This million dollar watch, nigga, you don't even know it. Got a million dollar crib, nigga, you don't even know it. Ayy.